prvej línii. Prvej línii. Príjemný letný podvečer, milí naši poslucháči. Trošku takto netradične v stredu 6. augusta, krátko po 20. hodine sa začína relácia v prvej línii, pri ktorej počúvaní vás víta z bansko štúdia Boris Koroni. Ehm, čo je ale asi dôležitejšia informácia je tá, že my tú našu dnešnú tému, respektíve taký úvod do e, problematiky, začneme síce e, jedným vyše pol roka starým, ale napriek tomu myslím si, že stále aktuálnym zvukom alebo takou aktuálnou správou, ktorú na začiatku tohto roka odvysielala slovenská televízia. Takže poďme na to. Príprava projektov veterných elektrární na Slovensku napreduje. Začatý proces posudzovania vplyvov na životné prostredie má v súčasnosti 24 projektov s výkonom 942 MW. Prvé elektrárne by pritom mohli byť spustené v roku 2028. Predpokladom však je, že štát uvedie zmeny v poľovacích procesoch do praxe. Zmeny v stavebnom zákone či zákone o posudzovaní vplyvov na životné prostredie u investorov obnovili dôveru v dokončenie schvaľovanie projektov. To, ako sa zrýchľa povolovacie procesy, to, ako budú fungovať ponovom, ukáže aktuálny rok 2025. Za predpokladu, že sa naozaj zrýchlia a že investori budú počítať s rentabilitou svojich projektov, tak je reálne, aby sme v takomto horizonte možno videli prvé realizácie, ale zatiaľ je ešte asi predčasné hodnotiť, aké reálne výsledky ehm, tie novely prinesú prípade piatich projektov sa dokonca už aj podarilo predložiť správu o hodnotení, ktorá je výsledkom týchto štúdí a teraz čakajú finálne stanovisko rezortu životného prostredia. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky eviduje k dnešnému dňu 24 zámerov výstavby veterných parkov, ktoré sú v rôznom štádiu rozpracovanosti. Masívny rozvoj veterných parkov podporu ministerstva však nemá. No tak toľko, milí naši poslucháči, ako som spomínal, príspevok starší z januára tohto roka, z ktorého okrem iného je už teda zrejmá téma nášho dnešného večera. Pridám ja už len zo pár takých, povedzme, že doplňujúcich informácií, nech je ten obrázok na úvod trošku komplexnejší. Aktuálny obraz Slovenska, pokiaľ ide o využívanie, tak ako sme počuli, počuli v tom zvuku, o využívanie obnoviteľných zdrojov energií a špeciálne teda pokiaľ ide o veterné elektrárne, má byť vraj ten obraz na Slovensku žalostný. Takto aspoň teda tvrdia najrôznejší politici, či už teda tí domáci, ale takisto aj tí európsky a spolu s nimi aj rozmanitá plejáda všakovakých odborníkov, ktorí majú už dlhší čas hlavu v smútku, lebo že teda kým na Slovensku sa o veterných elektrárniach len hovorí, tak v takej cudzine ich e, stavajú. Teda aspoň takto tvrdia tí odborníci, že tam je výstavba v plnom prúde. A to teda vo veľkom že teda kým také krajiny ako Nemecko, Dánsko, Holandsko alebo túto susedné Rakúsko už roky zaplňajú horizont stovkami až tisíckami veterných turbín, Slovensko sa naďalej v úvodzovkách píši veternými elektrárňami, ktoré má dohromady a slovom dve. Konkrétne jednu v Cerovej a druhú na Ostrom vrchu pri Mijave. Aby toho nebolo málo, tak blamáž strašidelná, lebo že v tej spomínanej Cerovej z pôvodných štyroch turbín fungujú už len tri, lebo že jedna sa pokazila. Teda skrátka, dobre, že my tu na Slovensku vlastne, milí naši poslucháči, máme taký nejaký, no ako to nazvať, veterno-turbínový stredovek že kým svet sa závratne v tomto smere hýbe dopredu, tak my stagnujeme, stojíme, no proste stredovek. No ale neupadajeme mi na duchu, lebo vyzerá to tak, že u nás už začína teda <laughs> fúkať na lepšie časy. Napokon počuli ste to v tom zvuku. E, teda hoď vyše pol roka starom, ale stále aktuálnom. Sme teda podľa toho, čo sme počuli vo fáze začatého procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie v prípade 24 projektov s výkonom 942 MW. A teda, ak vraj všetko pôjde tak, ako má, tak prvé také tie vrtulky, ale asi teda zistíme počas relácie, že to budú skôr vrtulíská, tak e, prvé by nám tu už mohli sa točiť niekedy v roku 2028. A bude to veľká vec, lebo lebo tým nielen začneme vlastne plniť národný klimatický a energetický plán, podľa ktorého má Slovensko do roku 2030 inštalovať minimálne 500 MW výkonu vo vetre, čo by teda v praxi znamenalo desiatky nových turbín, ale navyše z nás budú mať radosť aj v Bruseli, lebo tam, ako viete, sa teda rozhodli e, dodržiavať e, a naplňať tzv. Green Deal stoj, čo stojí čo teda okrem iného znamená, že do roku 2030 by malo v EÚ pochádzať minimálne 42,5% energie z obnoviteľných zdrojov. No a pokiaľ ide o samotné veterné elektrárne, o ktorých bude dnes reč, tak predstava eurobyrokratov je taká, že do spomínaného roku 2030 musí Európska únia dosiahnuť 420 gigawatov inštalovaného výkonu veternej energie. Tak hovorím to len preto, a už končím, že je teda zrejme, že e, Brusel bude z tohto hľadiska zrejme stále viac tlačiť na krajiny, ako je Slovensko, aby budovali nové obnoviteľné zdroje energie a teda samozrejme aj veterné elektrárne, o ktorých sa dnes večer pozhovárame. A možno, možno tu zaznejú informácie, ktoré vás prekvapia a dokonca až šokujú, lebo, lebo iste, že, že máte možnosť na internete nájsť si také veci, že, že plusy, mínusy, to, to je bežné, že, že pozitíva, negatíva. Tak nájdete niečo za, niečo proti. Ale dnes tu možno zazňujú informácie, ktoré až tak na tom internete alebo kde inde nenájdete. No ale však čo vám budem rozprávať ja? To všetko vám vysvetlia a povedia hostia dnešnej relácie. Ja začnem teda v rámci privítania pánom, ktorý v našom prostredí nie je teda žiadnou neznámou. On tu teda už naozaj viackrát bol u nás a je tu teda opäť. Volá sa Palo Zacharovský a ja som ho vždy predstavoval ako teda šéfa Urbáru vo Vyšnej Boci, už musím povedať, že bývalý šéf Urbáru vo Vyšnej Boci. Ale čo väčšia vec, že bývalý E, prvý podpredseda strany Národná koalícia. Tak Palo, príjemný dobrý, dobrý podvečer ti prajem. A ja prajem príjemný dobrý večer <clears throat> všetkým poslucháčom. A skôr ako povieme niečo ďalšie ešte k týmto bývalým veciam, tak, e, tak e, ty si si vlastne so sebou doniesol hosti, lebo ty to tak bežne robíš, že ne, ne, nechodíš sám, vždy niekoho so sebou doniesieš, takže koho si ty dnes tu doniesol so sebou? No, takže sú to priatelia, ktorí budú ďalej pokračovať v tom našom, čo sme začínali kedysi pred 5 rokmi v strane Národná koalícia a to je voda, pôda, les a všetko, čo s tým súvisí. Takže teraz ťa poprosím, aby si tých hostí predstavil. Ja, tak ja ich mám predstaviť. No, <laughs> ja <laughs> som vyzval teba, aby ty si pál, koho si doniesol. No dobre, tak e, myslím, že úplne môžem povedať, že asi tenkrát poprvé to tu bude mať u nás jedna dáma, ktorá teda ešte, e, myslím, že ne, nebola u nás nikdy však v týchto reláciách. Nie, nebola. Tak, ne, nemýlim sa. Ona sa volá Katarína Ondrušová a je z občanského združenia Pokojný vietor. Dobrý večer, ďakujem, že som dnes dostala priestor prehovoriť k vašim poslucháčom. Ja, my sme sa trošku rozprávali pred reláciou, ja som ja navrhol, že by to mohol byť skôr sa premenovať nepokojný vietor, ale, ale teda stále sa to volá pokojný vietor. Zistite počas relácií, že prečo som jej to navrhoval. Uvidíte sami a budete to počuť, je to naozaj odborníčka, pokiaľ ide o, o veterné elektrárne. Už si čo to teda preskákala, takže príjemný dobrý podvečer vám prajem ešte raz tejto relácii. Ďakujem. No a spolu s vami je tu aj Dušan Stríž, toto meno by vám už mohlo niečo povedať, lebo on tu už u nás v minulosti teda bol. Je to bývalý tajomník strany Národná koalícia a predseda občanského združenia Slovenská únia Slavica. Pekný podvečer prajem, ďakujem za pozvanie. Dobrý podvečer aj vám. No, poslucháči vedia, že relácia je kontaktná. Ja to len teda pripomeniem, že ak by ste mali nejakú chuť sa niečo tu na prítomných ľudí opýtať, tak e, vlastne už od týchto chvíľ môžete písať maily na adresu studiozavinačslobodnývysielac.sk alebo teda cez tú našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia a možno niekde v tej záverečnej časti relácie prípadne aj telefonáty na čísle 048 381 0101. No, takže to sú, to sú veci, akými vlastne, alebo teda kontakty, cez ktoré môžete klásť otázky našim hosťom, alebo teda vyjadriť nejaký názor k tomu, o čom sa budeme zhovárať. Téma teda je jasná, budeme sa dnes hovárať o veterných elektrárniach, o tom, či sú naozaj nejakým vykúpením alebo, alebo skôr problémom. Ale mne nedá predsa len ešte možno zavrtať trošku do inej témy na úvod a to práve preto, lebo a začnem Pálom Zacharovským, lebo vieš, Pálo, koľko je to už rokov, ako sem chodíš? A dáš si to? To už, budú, to už budú. 7? 7, 8, to je, to je už proste veľa no, rokov. Začínali sme o lese, potom bola relácia volanie lesa, Áno. potom sme sa preklopili do politiky s pánom Huliakom. No. No a teraz sme tu zase za tú našu tému voda, pôda, les ktorým my ostávame verní a ideme pokračovať ďalej v aktivitách, ktoré pomôžu rozvoju vidieka. Samozrejme, tu máme na stole zonácie národných parkov, ktoré nie sú do dneska vyriešené, ani tak rýchlo vyriešené nebudú. Takže neprestávame a ideme ďalej. Ideme ďalej. No takže 7 rokov, ale je vlastne poprvýkrát ťa predstavím ako bývalého predsedu Urbáru Vyšná Boca. Čo sa stalo? No tým, že ešte som bol bláhovo presvedčený, že ideme veci meniť a budeme robiť to, čo sme mali vo vienku v programe našej strany, e, tak som sa dostal do pozície podpredsedu dozornej rady v akciovej spoločnosti Typos a čím som musel ukončiť všetky podnikateľské veci, mm. aj keď ako predseda Urbáru som nebol nikdy podnikateľ, pretože my v zmluve o založení sme mali, že nepodnikáme, iba spravujeme, no ale tak bolo mi vysvetlené, že musím ukončiť, no takže jednoducho z toho dôvodu som to musel ukončiť. Uh-huh. A prečo ťa predstavím ako bývalého prvého podpredsedu strany Národná koalícia? No pretože sme dospeli do etapy vývoja v živote, kde sa naše cesty s pánom predsedom Huliakom bohužiaľ rozišli. Ja som to vyhodnotil v priebehu posledných troch mesiacov, že Mm, ustúpili sme z viacerých vecí, ktoré sme dávali, ktoré sme nesli a, a povedal by som tak, že tam došlo k nejakej strate dôvery a preto som sa rozhodol ja osobne s tým, že som sa vzdal jednak členstva v strane vo funkcii prvého podpredsedu aj podpredsedu dozornej rady v typose, mm. pretože som mal veľa výhrad k fungovaniu strany ako takej v tomto móde, ktorý bol nastavený aj e, v podstate zo pár výhrad k vedeniu ministerstva, ktoré neprispievali k tomu, aby sa strana zviditeľňovala, rastla jej e, poznateľnosť medzi ľuďmi aj preferencie. Ale to musí byť nejaká novinka, lebo posledne, keď si tu bol, tak si tu bol aj s pánom ministrom, už ministrom športu, Rudom Huliakom a ja nie, že mám pocit, ale ten pocit je absolútna istota. Keby si tomu neveril, tak ti to vyťahnem z archívu. Boli ste tu v relácii a ty si ho obhajoval. Áno. A? Len... Čo sa stalo? To nie je tak dávno. Mám taký dojem, že keď niekto dostal majak na auto, ale vyplo mu ten majak v hlave a stratil kurz, no tak potom sme došli do takého štádia, kde sa to už obhajovať nedalo. Hej? Je veľa vecí, ktoré nie, že mu môžem vytknúť, on ide svojou cestou. A ja si myslím, že tá cesta, ktorú urobil, není dobrá. Uh, bol nejak čtvrtého, alebo kedy bol snem a ja som oznámil, že na ten snem nejdem, pretože sa mi donieslo do uší, že ja aj s tajomníkom chceme uh, rozbiť stranu. S týmto chceme, tajomníkom túto, áno, sa áno, teba. A chceme preziať a chceme mu ukradnúť stranu. Takže ja, ktorý som bol predseda strany rok, alebo niečo vyše roka, akým bol v parlamente. V podstate bez problémov som ho tú stranu odovzdal naspäť, hej, tak odrazu som bol obvinený, že ju chcem rozbiť, alebo nedaj Bože ukradnúť. No, čo bola pre mňa akože stopka. A, tri mesiace som sa snažil o nejaký proces, aby sme sa dohodli a porozprávali sa o smerovaní strany a o tom, ako to ide ďalej. No ale bohužiaľ, keď naražate na hradbu iného názoru, a e, s tým, že vám niekto hovorí, že on robí 24-7 a my nerobíme nič, respektíve robíme ešte proti nemu, tak som to jasne vyhodnotil, že ja už tu asi nemám čo robiť, pretože s tým smerovaním ďalším ja nesúhlasím a mne sa to vôbec nepáči, ako to ide, ktorým smerom to ide. No a potom mám veľa výhrad k tomu, ako to funguje na tom ministerstve, pretože uh, bolo to tak, ako keby niekto zabudol, že má stranu, že sa má riadiť, alebo má riadiť stranu. Venoval sa ministerstvu. Keď nastúpil na post ministra, tak všetci sme sa tešili, Ježiš Mariaku, aký super úspech dosiahol, však my sme dreli ako sprosty roky na to, aby sa dostal do parlamentu a držali sme mu chrbát vždycky. Na odrazu on došiel do toho, na to ministerstvo, 14 dní ani telefón nezazvonil, nič proste. Potom bola nejaká tlačovka, členovia strany sa ma pýtali, ktože to za ním stojí a ty to musíš vedieť, lebo si prvý podpredseda a ja som musel povedať, bohužiaľ, ja tých ľudí nepoznám, ja ich vidím prvý raz v tej telke a so mnou nikto nič ani nekonzultoval, ani sa neradil, ani nič. No a tak ja si myslím, že po piatich rokoch takto hodí spoluprácu za hlavu, takže no dobre, tak keď sa rozhodol, tak sa rozhodol, mne je to jedno. Je to jeho voľba po vlastne tom sneme, keď som tam nebol, lebo tam by som bol vystúpil kriticky s tým, čo som chcel dať, ale zase by mi povedal, že ja som bol ten, ktorý mu rozbil stranu, hej. Tak som povedal, dobre, ja na ten snem nejdem, nech si to na tom sneme urobi tak, ako chce, aby mu nikto nepovedal, že mu niekto rozbíja stranu. Urobil si snem, urobil si to s ľuďmi, neviem, boli tam členovia, nečlenovia, celé také divné, ale veď 211 funguje, budeme sa pýtať, na ministerstve vnútra. Nech nám ukážu listiny, ktoré kto popodpisoval, kto kedy sa dostal odrazu na, do strany, hej? pretože ja viem, že k dňu konania s nemu som mal presný prehľad o tom, ako vyzerala členská základňa, pretože som to mal pod palcom. A pozrieme si, aké veci boli na tom sneme porobené. Takže tam to bude. No a po skončení toho som napísal všetkým funkciorom strany otvorený list, kde som im jasne napísal, že ja odchádzam zo všetkých funkcií aj zo strany z dôvodu, že náš predseda a minister ministerstvo neriadi, ale že ministerstvo riadi Mišo Miškovič so svojou priateľkou pani Pajakovou, účastničkou farmy z Markízy, čo sa mi tri mesiace potvrdilo, pretože o, akýkoľvek nápad, názor, všetko bolo zlé, všetko bolo dobre, len čo sa spravilo odtiaľ. No, ja. No, vieš, niekto by mohol povedať, že či z teba závis teraz nehovorí, že túto Rudolf Huliak vymenil teba za nejakého pána, koho, ako spomínaš, Miško? Mišo Miškovič, áno. No a, a teraz závidíš, tak na ňoho teraz kidáš, že to by si nemal robiť. Ne, ne, ne, ne, ne. Minule si ho tu obehoval pre pár mesiacov, a úplne iné veci na ňu rozprávaš. No, ale to ešte, to ešte nebolo to, čo sa potom začalo diať s týmto dotyčným pánom <clears throat> a s tou pani, ktorá je tam. A ja nemám dôvod mu škodiť, alebo sa mu pomstiť, alebo niečo nie. Ja len uvádzam veci na prvú mieru, tak aby ľudia vedeli, že, že som odišiel, to bolo moje rozhodnutie. Mm. Čo on robí, je to jeho vec. Ne? Ale ja som povedal jasne, že prečo som odišiel, z akého dôvodu. A samozrejme, no nesúhlasím s tým, že ministerstvo neriadi minister, ale že ho riadi pán Miškovič. No bohužiaľ, je to tak. Čím to mám podložené? Veď jednoducho mám podložené nominácie, ktoré tam sú. Hej? Všetky sú nominácie, ktoré vyšli od pána Miškoviča. Či akciová spoločnosť Typos, kde mu sedí bratranec, v dozornej rade sedí mama pani Ficová, to je mama jeho priateľky, pani Pajakovej, Takže to rodinkárstvo je štátny tajomník, pre cestovný ruch je zase jeho bratranec a všetky nominácie na kľúčové posty sú vlastne nomináciami od pána Miškoviča. Bol tam ešte kedysi predseda dozornej rady na Typose, mm. kde sa nám donieslo, že chodil a sluboval za 30%, že vybaví všetky žiadosti a výzvy od Typosu. Keď som na to poukázal, tak pán minister ho akože odvolal, lebo sa preukázalo, že áno, to bola pravda. No ja som povedal, že touto cestou nemôžeme ísť ďalej. No a potom prišiel taký vrchol, keď vyšla tá reklama minister s veľkým vtákom, ďalšia bola potom tá vec, ktorá no tam bol nejaký pes odfotený na stoličke na ministerstve. No a to som už hovoril, že toto už je cez čiaru, lebo toto mu už nerobí pozitívne ohlasy, ale tým, že už vlastne ľudia aj na Facebooku, aj všade mu písali kritické názory, ktoré už bolo viac ako je zdravé. Vieš, pamätáš si aj tá posledná relácia, <laughs> to boli už iba, iba kritické názory ľudí. Áno, kritické názory. A to, to som mu povedal, že buď sa zmení kurz, alebo sa začne robiť, alebo ja tu nemám čo robiť, lebo jednoducho ja sa nebudem pozerať na to, ako Titanic kde gudnú. A bohužiaľ na Slovensku je to tak, že ak není popularita lídra strany, tak aj celá strana je proste preč. Hej? A to už nehovorím o ďalších veciach, ktoré sú tam riešené, že tá dotyčná pani farmárka tam sedí za 4 tisíc v čistom, dostala služobné auto, ale celý jej prínos je v tom, že jemu klesá popularita. Tak on mi ju predstavil ako, že to influencerka, neviem, jak sa to teraz volajú, tie šialenosti, čo sa robí po internete. A čakal som teda, že keď tak vysoko honorovaný odborník príde, takže Rudo bude mať nejakých 7% za nejaké dva mesiace. No ale vidím, že bol tam jeden výkrik, keď sme sa ozvali niečo práve kvôli tým veterným elektrárňam a potom to znova spadlo na 0,1. No ale apeloval som tri mesiace, hovoril som, nie, nie, proste Peťka je super odborník na svojom mieste. No tak keď je odborník na svojom mieste, tak vidíme, kam to ide. Tak to ide k 0,1 a osciluje to stále medzi 0 a 0,1. Možno, že dneska už je to minus pol. Neviem. Čiže dneska ste už Dobre to chápem, že rozhádaní a asi sa ani že nebavíte? Že... Nie, nie sme rozhádaní, určite nie. Ja som mu len oznámil, že končím. On mi povedal, dobre, toto bolo všetko, odtedy sme si ani nevolali ani nenadávali, ani nič nerobili. Tri mesiace sme mali burlivé obdobie, keď mi povedal, že po každom telefonáte so mnou boli žalúdok. Však dobre, ja som povedal, ak ti ja nemám povedať pravdu, kto ti ju povie? Má tam 25-8 nasadených ľudí, ktorí sa nacucli okolo neho. O, tým, že majú všetky dôležité posty na ministerstve popsadzované, takže oni si riešia aj personálnu politiku na nich nedá dopustiť. My sme tu boli akože do počtu. Čiže ty naznačuje, že toxickými osobami sa obklopil. No, tak každý nech si pozrie na internet, kde pôsobil ten pán predtým, že tam bol aj za Matoviča, fungoval, ako fungoval, aké veci robil. Viem, že podľa Finsatu má tam zo pár dlhov, ktoré začal odrazu zázračne potichu splácať. Tako jeho fungovanie je tam tak ja si myslím, že... Čiže nehovorí teraz teba nejaká závisť, že ťa niekto vymenil? Nie, to není závisť. Ja som si povedal, že v tomto vlaku je ďalej, nechcem ísť. Hmm. Pán Strič, keď tu na... Lebo však vy ste tiež bývalý tajomník, tak som vás predstavil. Keď tu na e, Pálo celkom očividne naznačuje, že Rudovi Huliakovi prerástla funkcia ministerka, ministerská cez hlavu, nepreháňa? Určite nepreháňa. <clears throat> Ešte by som povedal, že Mm, hovoril dosť tak skromne. E, veľa ľudí šlo do strany, hlavne kvôli tomu ochrana vody, vody lesa. No. Každý sa toho držal. E, to, že že sa získalo to ministerstvo, bolo v poriadku, tam sme mali nejaký plán, jak sa začne pomáhať na obciach, na dedinách, tieto veci. E, tak, jak Paolo povedal, že vlastne od dňa, kedy E, sa dosadil na kreslo, tak vlastne stichol, prestala komunikácia. Začali tam naskakovať ľudia, ktorých nikto nepoznal. E, čo spomína toho Miškoviča, tak vlastne to sme sa dozvedeli až e, keď nám poslali video, kde je premiér Robert Fico, čo hovorí o ňom, ako to sme nechápali. Tam odporúčam každému si to video pozrieť. No a... No čo Fico o ňom hovoril? No, aký to je podvodník, kde bol všade, kde bral ja, peniaze. Tak, ako, a tak, negatívne je. o ňom. Negatívne, aha, áno. Aha. No tak vtedy sme už tak zastali, že teraz vlastne, čo sa ide robiť, hej. Uh, ja chcem len jedno povedať, že uh, <clears throat> nikto nemal nejaké veľké ambície, nikto nežiadal žiadne posty miesta. Uh, ja som si šiel stále svoje. Pred voľbami som riešil migrantov, kvôli tomu aj Hamra na títo utočili. Minulý rok sa riešila tichá privatizácia, ktorá hrozila na východnom Slovensku. Stále sme si riešili to svoje, že mm, nikto nechcel nejaké iné veci. No. Mm. Uh, teraz potom s čo Pali spomínal, tak mi prišlo, uh, prečo som bol odvolaný zo strany. Tak uh, prečítam zo pár bodov, aby ľudia vedeli, uh, pretože nejaký pekný názov strana vidieka asi nestačí. Tak napríklad, ako závažné konanie odporúce cieľom a zaujímavou strany sa považuje angažovanosť Dušana Striža na sociálnych sieťach, kde v rozpore s oficiálnou politikou NK Neka ako vládnej strany zverejňoval príspevky odporúce politickej línii strany, ako je napríklad organizovanie petície ohľadne neutrality Slovenska. Pritom každý zo strany to podporoval neutralitu Slovenska. Opakovanie zverejňovanie podporných príspevkov týkajúcich sa osoby Daniela Bombiča, Kulára, organizovanie verejných akcií na jeho podporu a to i napriek tomu, že NK NK e nezdiela praktiky a e, mnohé názory tejto osoby. E, nechápem, prečo stále tam hovorí v mene strany, keď vlastne veľa ľudí zo strany podporovalo to, čo som robil. Dokonca on sám, keď boli minulý rok na nás útoky, tak e, veľmi rád išiel, keď do Dani Kolár pozval do relácie, lebo nikto iný ho nepozval iba Dani, tak išiel tam s veľkou radosťou. E, takisto sa veľmi rád s ním fotil a zrazu taký obrad nastal. To je jedna vec. Potom je tu ďalšia vec... E, Uh, pričom som bol vraj opakovane upozornený a žiadaný vedením strany, aby sa zdržal týchto aktivít. To vôbec nie je pravda, nikto sa k tomu nevyjadroval. Len už, jak bol minister, tak hovoril, že Dan je zrazu extrémista, netreba sa s ním zaoberať a tak, tak dovtedy mu bol dobrý, od vtedy je extrémista Dani. Hej? Môžu mať ľudia akékoľvek názory na Daniho Kolára. E, ja si myslím, že Dani hovoril to, čo nahlas to, čo si 80% ľudí myslelo, len balo sa povedať. Hej? Mm. Jasne, nemusíme so všetkým súhlasiť, ale i tak. Ale tu je teraz taká čerešnička na torte, tiež aj, toto odporúčam, aby ľudia dobre si vypočuli, tiež i napriek oficiálnej vládnej politike, ktorý súčasťou je aj NKNK, eh, vyvíjal aktivity smerujúce proti strategickým záujmom Slovenskej republiky a strategickým vládnym investíciám, ako napríklad veterné parky, rozvoj priemyselnej infraštruktúry a podobne. Toto konanie je o to závažnejšie, že v tom čase bol Dušan Striž vo vedúcej funkcii strany ako tajomník a teda navodzoval širokej verejnosti dojem, že toto je oficiálna politika strany, aj keď vedel, že bol upozorňovaný, že takto nie je a opakovane žiadaný, aby s tým prestal. Uh, nebol som žiadaný ani opakovane, ani raz, uh, aby som s tým prestal, pretože to bol hlavný bod programu našej strany. Voda, pôda, les. E, v týchto aktivitách aj člen členovia strany podporovali. A to, že si niekto z večera do rana zmyslí, že to už nie je náš program, ideme ináč, mm-hmm. to ja mu neviem čítať z hlavy. Uh, ja v týchto veciach budem naďalej pokračovať, jeho názor ma nezaujíma. Ja som myslel, že tým, jak bola dohoda, že sa získa ministerstvo cestovného ruchu a športu, no. tak cez, cez cestovný ruch a Eh, Slovakia Travel sa dá tým ľuďom aj pomáhať, jak eh, bolo dohodnuté, že pomôcť ľuďom na, v obciach, na dedinách. Eh, Je veľa šikovných športovcov, do ktorých, o ktorých nikto ani nezavadil doteraz, pretože nemali správneho bratranca, sestrnicu známeho v rôznych zväzoch, takže o nich nikto nevedel. A som myslel, že pôjdeme tou cestou, že pomôžeme robotníkom a tým deťom na dedinách, ale zrazu nastal obrad, ale bez toho ja si myslím, že aj samotní straníci e, sú z toho prekvapení, čo tam napísal, lebo tam nešlo o to. Čiže počkajte, že podľa tohto, čo teraz hovoríte, tohto posledného bodu, napríklad aj, že, že to, čo tu už teraz budeme rozprávať, napríklad vo vzťahu k tým veterným áno, elektrárňam, áno. že to už je vlastne niečo, za čo by ste dnes mali byť potrestaní, lebo že to je v rozpore s oficiálnou líniou strany. Strany. Ale je to v rozpore s oficiálnou líniou názoru pána Huliaka, pretože nikdy to nekonzultoval ani v strane, ani na predsedníctve. Jednoducho, vďaka Miškovičovi sa potreboval zbaviť tajomníka, pretože si myslel, že keď odstraní tajomníka, ja prestanem poukazovať na veci, ktoré sú. No bohužiaľ to sa nestalo. A vyšlo to až tak ďaleko, že som jednoducho sa rozhodol, že idem preč. Ale nie preto, že odstraním tajomníka. Preto, že nesúhlasím s tým, čo sa produkuje. A tento pamflet, ktorý napísali ako rozhodnutie, to nie sú Rudové slova, pretože Ruda poznám 5 rokov a viem, že toto by on nenapísal. Mhm. Takže aj tu vidím Miškovičov rukopis, ktorý mu právne radí takzvané, hej, právne radí a nechápem, ako môže byť nejaký človek, ktorý nemá žiadnu funkciu na ministerstve, pohybuje sa tam 25-8 je tam o 11. večer, je tam o polnoci. Ja som bol na to ministerstvo za celú dobu trikrát a vždycky tam ten pán sedel. Takže hm. ako tu je niekde pes zakopaný, že to, čo sa tam deje, sa nedieje tak, ako by sa diať malo a rozhoduje a o všetkom rozhoduje ten pán, ktorý si dosadil svoj kinder management, či do Typosu, či na Slovakia Travel, či na sekretariát. Hej. A mne je úplne jedno, že tam sladia kávu praškovým cukrom na sekretariáte, mne to úplne 8, čo sa tam deje. Ale keď už sa začínal štartovať tento pán aj do strany a do stranických vzťahov, no tak to môžu vytočiť. Hm. Rozumiem. Ešte, vlastne ešte... tým, že už keď to Pali začal, E, my s Palom sme boli vlastne jediná ochrana strany pred tou osobou. To, že už tam... E, pred tým pánom Miškovičom. Áno, to, to že tam e, riešil s Rudom s Uliakom teda to ministerstvo dobre, ale už keď začalo to mať vplyv na stranu, tak sme sa už postavili a my sme mm. vlastne chránili tú stranu. A tým pádom sme boli dvaja, ktorí, ktorí stáli v jeho plánoch, alebo mm. ja neviem, jak to nazvať. Mm. Uh, to, že ja som toto, čo napísal to odvodnenie, to je so jasne vidno, že uh, buď sú to nezmysly, alebo behom 24 hodín otočil, už zrazu mu nezáleží na vode, pôde, lese, e, už zrazu podporuje veterné elektrárne. Ináč e, to, ako keď už je ten minister, tak by mal vedieť, čo je strategická investícia, pretože Veterné elektrárne nie sú strategická investícia. Baterkáren Šurány áno, ale toto nie. A tým, že ja som sa stával a som riešil tie petície e, a tieto veci, ja ich budem riešiť naďalej. Mňa jeho názor nezajíma. Mm. Hm. Mňa nezajíma, čo si niekto myslí, mňa zajíma to, čo chcú ľudia, pretože roky sa tu hovorí o nejakej demokracii a každý vie, že čo je demokracia. To je vláda ľudu. Nej, a od 89. tu žiadna demokracia nikdy nebola ani nie je. A No však o tých veterných elektrániach... Áno, áno, ideme, ideme k tomu, posledná no. otázka, ideme k, k veterným elektrániám, posledná otázka, že, že to teraz znamená, že vy ste už úplne mimo štruktúr úplne. stranických a čo, zakladáte teda novú stranu? Ale nie, to je ešte prečasné. Teraz oddychujeme, máme dovolenku. Pretože narobili sme sa ako sprostí, po tej strane sme behali, zabezpečovali sme to, aby sa to držalo pokope. Teraz však vidím, že kam to ide, ide to do kitek, bohužiaľ, a keď predsedovi padajú preferencie, padajú preferencie strane. Mne je úplne jedno, kam to pôjde a čo bude s ňou robiť. To nech si zodpovie on pred ľuďmi. Ja už nevidím v tej strane ten elán, ktorý sme mali, keď sme išli za vec. Hej? Teraz mi to tak prípada, že im nasľubovali na tom sneme hory doly, ako im budú prechádzať projekty a neviem čo všetko. Možno, že tí ľudia sa to chytili, možno, že im uverili, ja mu už neverím. A ja som mu to povedal, keď sme sedeli v Košiciach na námestí. on si to veľmi dobre pamätá. Raz ma očoruješ, otočím sa ti chrbtom a končím. Na to sa stalo. Takže nič také, čo by nevedel, som neurobil. Nechcel som tieto veci medzi nami dvomi vnášať do strany, preto som to riešil tak, ako som to riešil. Ale keď počúvam, že ako sme rozbijali a všetky tie dristy, im navalili na členskú základňu, hej, čo im tam narozprával nejaký trestaný právnik, ktorý je pravoplatne odsudený a podobné veci. No veď keď sa obklopuje takými ľuďmi, nech sa obklopuje. 25, 8 má tam naložených ľudí, ktorí sú tam o 11. v noci, o polnoci. Všetko riešia s ním, všetko rozoberajú. Veď, tak nech sa páči. Hm. Je to povedané, jedno. Táto strana keby stratila zmysel, lebo dovolie sa išlo voda poda les. E, preto ľudia dávali hlasy a zrazu ako keby No na to, sa ľudia, viete, na, na to sa hlavne ľudia hnevajú, že voda, pôda, les a zrazu ministerstvo športu. Ale i cez no, ministerstvo ministerstvo športu sa dalo pomáhať no. na tých dedinách, jak som hovoril, lebo to je jedna napríklad e, s tým je, uh, chceme tu cestovný ruch. Teraz mi povedzte, kto tu príde, keď tu bude samovrtula? No o tom sa budeme rozprávať ďalej. No. O tom sa budeme rozprávať. Vás, pani Ondrušová, som neťahal do tejto debaty, lebo vy asi našťastie tieto veci riešiť nemusíte. Predpokladám, že teda v strane ste neboli. Nebola ne. som. Nebola, čiže, čiže vy úplne, že vy ste úplne mimo tohto. Ano. Ale to, čo sa už bude vás týkať teraz, ak teda dovolíte, by sme už teraz odskočili od týchto huliakovín, mm-hmm. a však možno sa v rámci relácie ešte k tomu dostane, že keď budete chcieť tak kľudne... Ja by som sa už tomu nerad vracal, lebo no. je to uzavretá kapitola a už nechcem to rozpitvávať. Urobil som to svoje slobodné rozhodnutie. Nikomu nezávidím. Keby som závidel a keby som mal chuť mu tú stranu ukradnúť, tak to urobím už dávno. Bohužiaľ, nemám tú ambíciu, nemám tú chuť Takže nech si to Rudo prebere vo svojej hlave sám. Čiže dobre, však len, vieš, niekto by mohol povedať, že však dobre, však e, veď napokon, keď ste tu boli posledne, tak naozaj si to sám počul, že ľudia mu volali a boli nahnevaní. Ale že niekto by ti mohol povedať, vieš čo, ale takéto veci si máte riešiť medzi štyrmi očami a nie je to vyťahovať niekde v rádiu a tieto veci ešte navyše tu huliak nie je, nemôže sa brániť. To také neférové, niekto by ti mohol povedať. Teraz tu na ňo kidáte, ale keď vám bol dobrý, tak vám bol dobrý. Ale my na ňo nekydáme. Ja popisujem stav, aký je a o kýdaní to není, však nech si každý zobere podľa 211 a každé slovo, čo som dneska povedal, nech si nechá overiť. Či je to pravda, alebo to není pravda. To je celé. Ale keď niekto o mne poza môj chrbát rozpráva, že chcem chcel rozbiť stranu, tak sa tiež musím brániť. Ako presne, ja si nenechám nakýdať na hlavu. Presne o to tu ide, tam nikto nechcel nič rozírovať, ale z každej strany počúvame uh, to, čo nás rozpráva, tak sme považovali za také dôležité hm. to vyjasniť aby to nedokázalo k nejakým uh, nedorozumeniam, slušne povedané. Dobre. Takže nie je to kydanie, je to len vyčistenie stola. Hej. Dobre, však povedali My si ideme ste... ďalej, eh, držíme no. tej témy, ktorú bolo, ochrana voda, pôda, les, riešia sa teraz tie veterovné elektrárne a ďalšie veci. Takže my si ideme, ideme k tým... Tri ale... mesiace sme sa rozprávali, tri mesiace sme si nadávali, tri mesiace sme vrieskali po sebe, nedonieslo to žiadny výsledok ja už nemám potrebu mu ani volať, ani sa s ním kontaktovať. No dobre, uzavrieme to, uzavrieme to skrátka tak, že obaja to vidíte naozaj tak, že Rudovi Huliakovi neprospelo, že sa stal ministrom. Skrátka, toto mu naznačujete naozaj prerástlo cez hlavu, mhm. obklopil sa toxickými osobami a dnes, žiaľ Bohu, pácha viac škôd ako dobra. Takto by sme to asi mohli uzavrieť. Že toto, toto vlastne vo výsledku vy hovoríte. No. V podstate áno. Dobre, no nie, nie že dobre, však zlé, ale <laughs> čo s tým, no. Áno, zlé je to. Že, zlé. 5 rokov života, ktoré sme mohli straviť inak a mohli sme dneska buď... No, vieš, tam je najhoršie asi na tom všetkom je, že koľko škôd sa napáchalo na tom, že, že ľudia niečomu uverili, verili, nejaká, nejaká pozitívna energia sa nás hromaždila a teraz ona vyfúčala proste, že dostratená. A teraz to je, no však dobre, niekto povedal, no tak vyfúčala, no bože môj. Ale ako, ako, ako teraz znova tú energiu nazhromaždíš? Kde, keď už ľudia neveria, už sú nahnevaní, už sú sklamaní, už sú sklamaní ja, čomu budú teraz veriť? Že asi, asi toto je tá naj, najhoršia vec, ktorá sa stala, že ľudia niečomu uverili a, a zase sa raz proste udialo niečo. niečo že, že... Dôvera sa ťažko buduje, veľmi rýchlo sa stráca a ja si tu osobne myslím, že už sa nevráti tá dôvera toto je ďalší dôkaz toho, že pokiaľ sa nezmenia základné veci, tak ako je viazaný mandát, o ktorom aj píšeme aj na svojom telegramovom kanále, na Facebooku, všade, tak nikdy sa nepohneme z miesta. Pretože teraz je voľný mandát, e, poslanec dostane svoje hlasy, ide do parlamentu, ako náhle zatvorí dvere, už si robí po svojom. Jeho už uliči nezajímajú začnú zajímať rok pred voľbami. Ale keby bol viazaný mandát, tak musí plniť vôľu voliča. A pokiaľ toto nedosiahneme, a to som chcel povedať, že vlastne teraz e, budú komunálne voľby, potom budú parlamentné voľby. Už teraz by mali ľudia na to tlačiť, či, lebo pri, keby sa to malo presadiť, sa musí otvoriť ústava. Hej, aby sa to tam zmenilo, aby bol viazaný mandát. Na čo majú ľudia právo, lebo e, nikdy, nikdy sa už nič nezmení. Jedine touto zmenou. Mm-hmm. Uh, dobre, stačí. Myslím, že viac sme sa tomu venovali, ako sme chceli, ideme na tie veterné elektrárne a bolo by už teda konečne aj pani Ondrušovu zapojiť do debaty a skúsime urobiť taký, že, že oslý mostík, že vás sa tieto veci netýkajú, lebo v strane ste neboli, ale skúsim to takto, že ale ak je pravda to, čo hovorí aj tuto pán bývalý tajomník aj s, s, s, s, s pánom Zacharovským, že napríklad jedna z vecí, ktorú výtkol pánovi Strížovi, terajší minister, že ty už nie si v línii strany, lebo ohrozuješ nejaké strategické veci ohľadom e, veterných elektrární, tak za toto by ste sa vy asi na ministra nahnevali, lebo vy tie elektrárne veterné veľmi nemáte asi rada, predpokladám. No my sme spolu riešili aj tie petície a tieto veci, takže to no, bolo proti. <laughs> Ale však už nechajme pani Ondrušov. Čiže že tu, tuto asi by ste sa hnevali na, na Rudolfa Huliaka aj vy, ak, ak je pravda, na každého. že teda, na každého. Na každého. Ale počujte, ja mám pocit, že, že tie veterné elektrárne, že to je taká téma, že No, že ľudia vedia, že také niečo existuje, však keď idú niekde na západ, tak vidia, že tam niekde v Rakúsku sa to točí, tie vrtulky a tak. Ale že, nemám ja pocit, že by toto bola nejaká top téma číslo 1 na Slovensku, že by to nejako ľudia extrémne riešili, to také niečo, hm, no vieme, že také niečo, ale že nejak sa o to veľmi nezaujímajú. Mali by sa zaujímať? Ľudia sa, mám pocit, že už sa nezaujímajú o nič. E, je im to jedno a potom až im to na niekto postaví, tak zrazu sa zbadajú, hop, čo sa stalo. Mm. Ale ja by som chcela ešte na začiatku povedať, vy ste povedali, že som odborníčka. Nie, nie som odborníčka. Uh, nie som odborníčka, e, venujem sa tomu intenzívne 5 rokov. E, prvýkrát som sa s nimi stretla v roku 2010, potom v roku pred Vianocami 20 alebo 21 e, investor poslal na obecný úrad, že chce stavať veterné parky, takže nemali sme žiadne Vianoce, museli sme sa k tomu vyjadriť. Ale nie som odborníčka, ale spolupracujeme s odborníkmi. Mm. Spolupracujeme už s ľuďmi, ktorí sa tomu venujú niekoľko rokov a máme určité poznatky, e, ktoré nám vlastne ten investor e, v tom dokumente EIA vôbec nepovie, respektíve zamlčí, alebo proste jednoducho e, uvedie môžem, môžem kľudne povedať klamlivé informácie. Pretože keď si zoberieme, že čo je EIA. EIA má chrániť obyvateľov. Vy si idete kúpiť auto, čo sa pýtate? Na technické veci, čo to robí, svetla a podobné veci, hej? To znamená, že aj tá EIA by mala pravdivo vypovedať, čo to, to urobí, to sú tie vplyvy na životné mm-hmm. prostredie, čo to urobí, ak tie vrtule postavíme, čo to urobí s našim zdravím. Pretože ak... Uh, to urobí alebo zamáva s tým našim zdravím, že vlastne budeme žiť v nepokoji, nebudeme spávať a tak ďalej, je to vlastne nezvratný spôsob vrátenia človeka do normálnych životných podmienok, pokiaľ tie vrtule tam budú. Dobre, počkajte, ja vás len trošku zastavím, sme z ľudí nie, nie, takto, že nie, hneď strašným vecem. Najskôr mi povedzte, že, že ako ste sa vôbec k tomuto dostali, že vrtule, že, že, že ako človek, ktorý to v živote nikdy, že predpokladám, že ste sa o to nikdy nezaujímali. Nie. Tak ako, ako nikto. Hej, že sú nejakí odborníci, inžinieri, ktorí to vymýšľajú, tak, ale bežný človek sa o to nezaujíma. No. A vy teda ste sa začali, kedy ste vravili? 2000? 2020 alebo 2021 bol bolo to tesne pred Vianocami. No. A mali sme na to nejakých, ja neviem, či 14 dní, aby sme a, sa vyjadrili a, ale čo, sa, že, čo sa stalo, že ste sa o to začali zaujímať? O veterné elektrárne? Čo, čo, čo vyprovokuje proste človeka, ktorý sa tomu nevenoval nikdy, neho to nezaujímalo? Čo sa stalo také, že vy ste sa zrazu začali o tieto veci zaujímať? Čo sa udialo? Začali sme sa pozerať do internet, na internet, čo to robí, ako to robí, aké to má funkcie a tak ďalej. Ale to boli len tie začiatky, ešte sme stále nevedeli. Jednoducho prvý pocit bol to, že sa nám tie monštra nepáčia. Že to kazí, e, pokazí e, krajiny raz. To bolo prvé. Potom sme prišli na to, postupne sme sa dozvedali informácie, že hop, to není iba uh, akože zničenie nášho krásneho Slovenska alebo krajiny, alebo tam, čo ste si oblúbili svoje kopce, svoje miesta, ale už tu vyskakuje infrazvuk, čo je veľmi škodlivý, to je tichý zabijak a potom je to hluk. Toto sú tri veci, ktoré najviac uh, vám zarezonujú pri počutí, že niekto ste, chce stavať veterný park. A u vás chceli niečo stavať, že vás to vyprovokovalo? Alebo ako to u nás bolo? v Dubovciach bola taká situácia, že my bývame v doline, nad dedinou máme kopec, ktorý je v podstate pomaly rozdelený na dve polovice s tým, že jedna polovica je kataster jednej dediny mhm. a druhá polovica kataster druhej dediny. A tým, že investori to robia tak, že e, už vedeli, že v roku 2010 sme boli nejak proti, proti tým veterným parkom, tak to nedali do nášho katastra, ale dali to vlastne na kraj týchto katastrov a tieto dve obce mali rozhodovať o našom živote, o našej mm. dedine. Mm-hmm tak to vlastne začalo. Čiže takto ste sa vy k tejto téme vôbec dostali a potom ste si mhm. začali nejaké veci študovať a zistili ste, že to má vlastne ďaleko viacej negatív. Ako pozitívu. A jednak ako pozitív, ale že ďaleko viacej negatív, ako sa bežne hovorí. Že, že veľa vecí sa síce povie ako negatíva, ale že tie zásadné sa zamočia, Lebo napríklad toto, keď spomínate nejaký infrazvuk, že to som nikde nečítal o tomto. Viete, že infrazvuk to máte také negatíva, že ja neviem, že to kazí výhľad v prírode, niečo podobné, ale infrazvuk... No to, to infrazvuk veľa... nepočujete, to je no. do 20 Hz. Uh, mám napríklad, e, riešili sme s pánom profesorom Žiaranom, ktorý nám vypracoval posudok, a nielen s ním, ale už aj so svetovými odborníkmi, kto, a on teda medzi nich patrí. A keď uh, som ho poprosila o vypracovanie posudku, tak sa ma pýtal, to naozaj 250 metrové? A ja, že áno. A že viete si predstaviť, čo robí taká vrtula 250 metrová, aká, aká, aká je ona výrobcom infrazvuku? E, totižto ten infrazvuk e, ide podľa tých posudkov a podľa tej praxe, čo oni majú a čo robia, až do možno 15 kilometrov a viac. Niektorí ľudia sú senzitívni, to máte ako pri počasí, niektorí nie sú. To znamená, že časť obyvateľstva e, by to v úvodzovkách zdravotne zachytilo a časť vôbec nemusí. On prechádza cez steny alebo cez nejaké prekážky a e, jednoducho tí obyvateľia, ak bývajú v tom dome blízko tej vrtule, tak e, oni to pociťujú. Môžu pocítiť únavu, môžu pocítiť e, srdcovú slabosť, z, zmenený tlak a podobné veci. Najviac to pôsobí na nervovú sústavu. Hm. Uh, pán Strič, trošku aj vás, aby som zapojil do debaty, keďže Paľo nám odišiel niekam asi fajčiť von. Uh, vy teda sa tiež o túto tému očividne zaujímate, keďže teda Rudolf Huliak vám toto je z jednu z vecí, že toto ste, ste v rozpore s tou oficiálnou líniou. Vy ste sa k tomuto ako dostali, k týmto veterným elektrárnám? Uh, e, tak ako pani hovorila, že e, väčšinou ľudia sa tu začnú zaujímať o to, až keď to blízko ich obilia ide mm-hmm. to stavať. Mm-hmm. Mhm. To isté je u nás, e, to je e, horné saliby, dolné saliby, to je rozmedzi katastra, ale napríklad dolné saliby zasahujú až k horným salibám, takže ja to vidím vlastne z domu tak vtedy sme sa začali všetci späť. A takto začalo aj po celom Slovensku. Napríklad začne najprv jeden a to je tá apatia ľudí, že pokiaľ to nemám ja pri dome, mňa to nezajíma. No. Potom to pokračovalo ďalej, ďalej a už sa začali ľudia pripájať. Tak sme spustili petíciu, ktorá bola elektronická. Za týždeň sme vyzbrali 13,5 tisíc podpisa za týždeň. To sa mi vtedy tak veľmi páčilo, že konečne Slováci sa vedia v niečo spojiť, lebo, uh, lebo vidia hrozbu. Uh, potom už sa o to začali zaujímať aj ľudia, ktorí dovtedy nemali ani páru o tom, alebo nevedeli, že to bude nejaké v ich katastrii, alebo takto sa stavať. Teraz už je e, veľa, veľa ľudí proti tomu. Takže asi aj to bolo tak, že kilometr od môjho domu, e, takisto sa mali stavať tri, to je zase spada pod e, e, starostu Dolných Salíb, ktorý nikto nevie, prečo to podporuje veselo. Ako, no, Mm, sú tam nejaké indície, ale to nebudem o tom hovoriť, lebo to by boli len dohady. Takže je to týmto štýlom, že vlastne išlo to pokus pokuse. No, no, no, proste išlo to tým štýlom, že sa ano. vás to dotklo osobne, ano. Ano. podobne ako pani Ondružovu, tak sa sa o to začali ano. proste zaujímať. Potom začnú už e, e, no. oslovať vás takí ľudia, ktorí už sú ďaleko, ale tušia, že aj k ním tu ide, tak začnú pýtať no, informácie. To chcem, že, robiť, že, že toto robiť. som chcel, prepačte, že tušia, že aj k ním to ide. K tomu sa musíme sa dostať k začiatku tej relácie, kde ano. som hovoril o tom, že 24 alebo možno 25 tých projektov už dnes je v zmysle tom, že už sa posudzuje tá EA, tie dopady na životné prostredie. To, čo, čo to vlastne znamená, že na Slovensku sa idú stavať vo veľkom e, veterné elektrárne? Ja dúfam, ano. že sa nebudú. No vy bojujete, aby sa, nest, aby sa nestavali, ale že to znamená, že, že zámer je taký, že ideme vo veľkom stavať. Áno. Ale takto, e, aby ľudia vedeli, my tú elektrínu nepotrebujeme Takže pre koho ideme? Ideme si stavať preto, aby mal niekto biznis, aby zarobil na tej elektrine. Zas pôjdu zisky vonku, čím nám len stupne HDP, ale peniaze pôjdu von. Tak prečo my si máme nechať? Slovensko je e, malá krajina, je dosť e, zaludnená a prečo my si tu máme trpať toľko veterných turbín? Z akého dôvodu? Aby niekto mal? No, budeme mať veľa energie a budeme ju predávať do zahraničia, No, to nie? nebude naša energia. Investori sú tu napríklad e, z Maďarska, z Čiech, z Rakúska, z Dánska. A keď si niekto myslí, že my tu budeme mať vlastnejšiu elektrínu alebo nejaké výhody, to nech rýchle na to zabudne. No ja som si otvoril na skvál, lebo som vedel, že, teda, že to bude konfrontačná relácia, mm-hmm. tak keďže tu nemáme kritika, tak ja sa to teraz hodím na seba ten pláž toho advokáta ja. Diabla. Otvoril som si stránku Plán obnovy mm-hmm. a tam je vyvrátených dohromady 18? Počkajte. 16 mýtov. Mm-hmm. 16 mýtov o, o veterných elektrárniach. Tak prvý mýtus, to čo hovoríte vy. Mhm. Na veternej, na veternej energii zarobí niekto iný investori než Slovensko? Tak mm-hmm. odpoveď. Na projektoch veterných elektrární môže okrem investorov získať aj štát, obce a občania vo forme daní a domácej produkcie energie. Väčšina investorov poskytuje obciam aj finančné a iné kompenzácie a obce získavajú dane z nehnuteľností, napríklad za veterný park v obci Strekov by mala obec získať každý rok kompenzáciu 850 eur za inštalovaný megawatt. Mm -hmm. Pri 16,8 MW to bude pre obec asi 14 tisíc eur čo môže pre menšie obce znamenať značný príjem. V okolitých krajinách sa do projektov investične zapájajú aj obce alebo občania, podobne ako pri iných komerčných aktivitách sa uhrádza daň z príjmov, ak veterné parky dosahujú zisk. Okrem toho sú aj energetické stavby zdaňované na miestnej úrovni daňov z nehnuteľnosti. Skrátka, dobre zhrnuté, počiarknuté, pani Ondrušová a pán Stríž. No, budeme na tom zarábať napríklad na daniach. Aha, tuto obec 16,8 MW, 14 tisíc eur. Na akých e, daniach budeme no, teraz zarábať? ste to počuli, dane z nehnuteľnosti. Áno, je tu zákon o zákaze dvojitého zdanenia, nie? Takže keď je to zahraničný investor, tie peniaze pôjdu vonku, on to bude zdaňovať vo svojej krajine, nie u nás na Slovensku. Jedine, čo tu budú dane, v prípade pri výstavbe, keď tí ľudia budú stavať, tak dan z príjmu a tak to je všetko. E, obce dostanú nejakých 14 tisíc, dostanú poplatok. To už nie je ani tajomstvo, to núkajú všetkým. Teraz si vezmite, za 14 tisíc eur vy si dáte zlikvidovať svoje okolie, to sa tak predáme za judašský groš, to je nejaká výhoda, to, to akože ja v tom nevidím žiadne výhody čo tam ešte bolo? Um, ehm, takto celkom ten článok, čo písal, tak to písal človek, ktorý nikdy nebol na tých jednaniach s mestami z No, zatiaľ len prvú vec, prvej veci sme sa chytili mhm. za, a hneď vás nechám, že prvej veci, keď tvrdíte, že peniaze nebudú z toho, tak tuto hovoria budú. Bude z toho, teda daň sa platiť a tá bude napríklad pri 16,8 MW pre obec 14 000 eur. Čiže bude na tom za zarábať. Rok, Čiže oni, oni hovoria, budú na tom obce zarábať peniaze. Proste to bude príjem pre obec. Ale 14 tisíc eur a postavia vám tam 4-5 tých turbín že kde sa pozrite, bude No a však a ľudia povedia, že nech sa točia, čo, že sa to No to teraz hovoria. Tak len za to, že sa to krúti, dostaneme až 15 tisíc eur. Keď to bude čo? reálne stáť a im začne ofinu na dvore prehadzovať, tak potom pochopia, že... Keby len o to ofina išlo, však pani no, Ondrušová. Sú to potom no, iné hm, veci. Ja by som teda no. povedala k týmto obciam, že Problém je jednoducho s veternými parkami taký. Nastal COVID, Všetko sa robilo v tajnosti, ľudia o ničom nevedeli, zrazu sa prišli prejednávať veterné parky. Situácia v obciach je taká, že obce tie peniaze nemajú. A naozaj tí starostovia, akože, ktorí chcú kandidovať ďalej, tak chcú tým ľuďom ukázať, že niečo dokážu, že niečo proste idú postaviť. Či za tých 14 tisíc postavia chodník za, a, mm. a mhm. bude to oproti zdraviu a tak ďalej. Uh, sú tam aj iné veci, lebo napríklad môžem kľudne povedať, starostka nedaleko povedala, cez mňa žiaden veterný park neprejde. A zrazu chcela povoliť veterný park. Ja len dám takú otázku, čo sa stalo, hej? No a pýtali ste sa, čo sa no, stalo? No, tak nebudem k tomu dávať odpoveď. Ja som myslel, nech, si každý, nech si každý odpovie sám. A ale vás, tu, ide, stalo? tu ide o to... Alebo čo by sa mohlo stať? Poďte teoreticky, čo by sa mohlo stať? To som povedala, že, že motivačný príspevok. Ale keď sme to rátali, keď sme to rátali, tak vlastne je to 0,05% zisku, zo zisku tých 14 tisíc alebo 15 tisíc celkového zisku tej elektrárne. Okrem iného, keď oni hovoria, že lacnejšia elektrina. Ktorý z týchto investorov je predajca elektriny? Žiadny. Môžem vám, môžem vám slúbiť aj 100 tisíc. Mhm. Spýtajte sa Rakúšanov. E, mali sme s nimi debatu, zobrali sme ich, e, pozvali sme ich e, k debate, zobrali sme tlmočníčku a presne hovorili, ako to začalo a že lacnejšia energia u nich není. Práve v tej oblasti v Rakúsku, kde majú veterné parky, majú drahšiu energiu ako v tých oblastiach, E, v ktorých proste tieto parky nemajú. Lebo keď sa pozriete na faktúru, aj tam máte v koliesko a v tom koliesku máte, že koľko percent platíte za zelenú, akože zelenú energiu. Ide o tú výstavbu. Je, tu je ten investor, uh, on zainvestuje, teda keby ste si napríklad zovali firmu, tá vám postaví dom, kto rozhoduje o cene toho domu? Firma, ktorá vám postavila dom? Mm. Alebo vy ako majiteľ? Mm. No, takže Jasne. tam to je to isté. No dobre, či, čiže, aby sme to zhrnuli, čiže vy vravíte, že možno nejaké peniaze obec dostane, ale že to bude zlomok z toho, čo zarobí ano. daná firma, ktorá to tam točí, aj pri všetkých tých negatívach, o ktorých ešte teda budeme hovoriť. Čiže že zlomok toho, čo oni zarobia ale že zároveň, keď vám niekto povie, že vám to zníži cenu energie, tak to je klamstvo, lebo, lebo ten, kto tú elektrinu len vyrába, to neznamená, že ju aj predáva, čiže on nemá vôbec žiaden vplyv na cenu energie, on to, on to nejak neovplyvní. Čiže to toto je, čože, čiže vy ste sa pýtali, to, že to je dokázateľné klamstvo, keď niekto toto tvrdí, áno, že... Áno. To lebo priamo... oni nie sú obchodníci, hej? hej. Áno priamo na zastupiteľstve STI sme sa pýtali, keď tam bolo to sedenie, že či to ľudia budú mať vlastnejšiu elektriku. No tak odpoveď bola taká, no nie, no veď my nie sme predajcovia, takže nič z toho ľudia nebudú mať, okrem toho, že bude špinavé okolie. Hm. Uh, e, Ale nehovorím vec... o cene nehnuteľnosti, ktoré rapidne poletia dole, lebo nikto si tam nekúpi dom. E, myslím, že aj toto bude v mýtus. <laughs> Niekde mýtus, počkajte, nájdem, že Uh, nájdem aj tento, ale ešte iný mám, že keď ste tvrdili, že však na čo sú nám tie elektráne, máme mi energie dosť, nie? Ano. Tak ste povedali. Ano. Tak mintus číslo 11. Na Slovensku nepotrebujeme veternú energiu, máme jej tu už dosť. Dokážeme ju aj exportovať. Tak, uh mhm. -huh. aká je pravda? Bez ďalšieho rozvoja obnoviteľných zdrojov vrátane veternej energie nedosiahne Slovensko cieľ 23% obnoviteľných zdrojov energie v energetickom mixe. Európska komisia požaduje zvýšiť ambíciu podielu obnoviteľných zdrojov energie aspoň na 35% do roku 2030. Očakáva sa výrazný nárast spotreby elektriny. Potrebné bude navyšovať kapacity aj mimo jadrových zdrojov. Mhm. Vhodné je budovať predovšetkým zdroje, ktoré nie je potrebné dovážať energetické suroviny zo zahraničia. Slovensko musí dovážať všetko jadrové palivo a väčšinu zemného plynu zo zahraničia. Vietor ako palivo je v tomto prípade zadarmo. No, dnes som si napríklad pozrel za rok 24. My vyrobíme 30,2 terawatt hodiny. Spotrebujeme 27,3 terawatt. Takže my sme stále v pluse Eh, to, že Únia si tu predstavuje, lebo to je pokrok vlastne toho Green Dealu áno, áno. 2030 no, a tak, no. oni ratajú s tým, že tu ľudia začnú veľkom kupovať elektromobily. Hej? A tým pádom sa ráta s tým, že, že sa zvýši vlastne, spotreba, sa zvýši energie. spotreba no, energie. No. Ale a... momentálne my to nepotrebujeme. Ja si myslím, že aj celá tá eh, agenda elektromobilov to jedného dňa padne. Aj keby tu bol dostatok elektriky, eh, aby všetci teraz prišli po domov, zapojili sa, nám tu vyhorí celá sústava a to už hovorilo viac odborníkov. Ona není tá sústava... E, dimenzovaná. Tak pre, áno, dimenzovaná na to, aby to utiahla. Takže to sú len také zbožné želania, ktoré budú kedysi, ale to k tomu už verím, že nedojde, že ľudia sa spamätajú. Ja by som chcela len dodať, že v smernici Európskej únie Nikde nie je napísané, že to musia byť veterné elektrárne 250 metrov vysoké, 200 až 250, niekde možno 270 metrov vysoké. Uh, my máme predsa uh, zdroje, vodné zdroje, vodné elektrárne. Ja by som sa rada spýtala kompetentných, na koľko percent sú využité. My určitý mix, aj podľa toho, čo sme uh, sa bavili s pracovníkmi úrsami, máme splnené. A ďalej, ak teda všetci hovoria, že sa bude zvyšovať elektrina, ja si skôr myslím, že aj tým, ako idú ceny, že ľudia začnú zrejme aj od seba šetriť. Takže skúsme ísť aj touto touto uh, cestou začníme nejakým spôsobom šetriť a ochraňme si tú krajinu, tú prírodu, ktorú sme dostali do daru. My nemáme právo ju zničiť. My sme ju dostali do daru a my ju máme prenechať ďalším generáciám, nie ju zničiť. Čiže vy hovoríte, že nie, nie, nie som proti obnoviteľným zdrojom energie, ale že využívajme obnoviteľné, ktoré tu máme aj iné, že nie, nie tú veternú, lebo že tá má veľa negatív, o ktorých ešte budete hovoriť, ale však máme tu vodné a niečo podobné a že nám Európska únia, vravíte, a to sa pýtam, že nám Európska únia nekáže, že koľko musíme mať presne veterných a niečo podobného, že to necháva akože slobodne na danú krajinu, len teda Áno, nech... daná krajina sa má rozhodnúť, e, v ktorých, alebo ktorou cestou sa dá Čiže toto je rozhodnutie Slovenska. Áno, že... to je rozhodnutie Slovenska. Viete, prečo že, sa... Viete, že viete, keby prečo... niekto povedal, že tlačí na nás Európska únia, tak to nie, nie je pravda, nie. že v tomto smere netlačí Európska ja únia. A ja vám poviem, že prečo sem idú investori. No. Pretože máme také zákony, kde si to môžu dovoliť. My sme boli na jednom rokovaní na ministerstve životného prostredia, kde sa určovali uh, podmienky, špecifické podmienky pre jeden veterný park. A sme sa ich pýtali, a toto by ste si dovolili, keby náhodou takýto veterný park, jedná sa o veterný park Šaštín stráže. Má byť síce trošku za kopcom, ale Šaštín stráže, Bazilika a tak ďalej. A pýtali sme sa, toto by ste si dovolili niekde blízko Štefan z domu. Viete, čo akú sme dostali odpoveď? Veď sme, diť sme na Slovensku. Mhm. Stačí vám to? To znamená, že áno, oni zistili, že tu na Slovensku jednoducho môžu získať dotácie, môžu získať peniaze a okrem toho máme úžasne deravé zákony, ktoré oni dokážu splniť. A tým, že sa teraz vlastne zjednodušuje e, polovacia hm, schéma, Napríklad e, vzdialenosť bola e, najprv určená 3 km od najbližšieho bydlia. Teraz už máme tam. Teraz máme kilometr, ale vieme, že lobbying pokračuje na 750 metrov aj, bližšie. Tak? Áno, oni už to <laughs> nahlas aj povedali, áno, že áno, už pokračujú na tom, aby znížili... Áno, viete, to je, my sme tu mali raz, a to bolo dávno, Mali sme tu pani, ktorá bola senzitívna na teraz tie vlny mm, Wi-Fi, Wi-Fi, mhm. Wi-Fi žiarenie. A presne o tom bola debata, že aká bola kedysi norma na Wi-Fi, a ako sa tá norma časom zvyšuje a to, čo bolo pred pár rokmi ako keby, že strop, ktorý nevadí mhm. ľudskému organizmu, je už neznásobne prekročený ako strop, ktorý nevadí, lebo proste niekto na tom potrebuje zarábať a zarába na tom pekne. A toto vlastne naznačuje sa deje aj pri tých elektrárniach, no. že teda pri tých veterných turbínach, že že presne tak, že kedysi to muselo byť koľko na začiatku? Kilometr 3 kilometre. 3 lebo, lebo že, aby to teda bolo bezpečné. Mm-hmm. A zrazu niekto prišiel na to, <laughs> že už stačí aj kilometr kľudne. A oni a... teraz ešte tvrdia, že oni si to presadia na 600 metrov. A na 600 metrov, <laughs> čiže pomaly vám to na dome postavia. Áno, presne. Dáme si posledný mýtus, a potom si dáme pesničku, aby sme zase tu dlho nerozprávali, tak už tu pán Striš povedal, že veterný park, čiže ceny nehnuteľností. Mm-hmm. Tak to je mýtus číslo 8. Mm-hmm. E, veterný park zniží hodnotu domov a pozemkov v okolí. Tak pravda je podľa stránky e, plán obnovy SK takýto, takáto. Blízkoč turbíny môže znižiť cenu domov v okolí 1,5 km od turbíny maximálne o 8%. Cena vzdialenejších domov nie je negatívne ovplyvnená. Štúdia vyhodnotila vyše 300 miliónov transakcií s nehnuteľnosťami v USA od roku 1997 do roku 2020, mm-hmm. pričom obchodované nehnuteľnosti sa nachádzali vo vzdialenosti do 10 km od veternej mhm. elektrárne. Mm-hmm. Nehnuteľnosť s výhľadom na turbínu sa predala za cenu nižšiu v priemere o 1,2% ako rovnaká nehnuteľnosť bez výhľadu na vrtulu. Dôležitú úlohu pri vnímaní veterných elektrární zohráva aj počet turbín. Každých ďalších 10 turbín znižuje cenu nehnuteľnosti o dodatočných 0,2%. Veterné parky s vyše 20 turbínami znižujú ceny domov v priemere o 2,5%. Pri menej ako 20 turbínach je dopad na cenu nehnuteľnosti do 1%. Čiže zhrnuté, počerknuté, nestrašte, neplašte, cena áno klesá, ale je zanedbateľná. Mhm. Ja, by, no? ja by som povedala, že to nie je zanedbateľná cena. Investori sa väčšinou poukazujú Amerika, Švédsko, Holandsko a podobné veci. My sme na Slovensku. My sme, ako pán Stríž povedal, husto obývaná krajina. A ja sa opýtam, keď sa mi, ja tam budem mať nehnuteľnosť, budem ju chcieť predať. Kto mi vyrovná ten rozdiel? Investor? Kto mi tam pôjde bývať? Nikto. No to je jedna vec, že, že to predáte za nižšie, ale že komu to predáte? No komu to predám? <laughs> A keď to už predám, kto mi vyrovná tú cenu? Hmm. Napríklad e, na Slovensku väčšinu máme tak, že vzdialenosť jedného doma, e, domu od, k druhému je cez plot. Tak máme všetko stavami. Nemáme takže jeden dom je tu, od 10 km je ďalší dom. Nás oddelilo len ploty. Hmm Takže takéto tvrdenia porovnávať, nás prirovnovať k Amerike alebo k Švedsku, to, to je nezmyselné. To je proste len tvrdé obajovanie toho, aby ľudí ukludnili a to je všetko. Bálo, chceš ty niečo ešte tu doplniť pred no, Samozrejme, že to je čisté vymývanie mozgov, celá táto stránka. No ale to je stránka plánu. hustotu dedín, ktorú my máme osídiel, keď tam postavia 10 turbín, tak to ovplyvní minimálne 4 dediny okolo, v najbližšom okolí. A to už nehovoríme o ďalších veci, ako prúdenie vzduchu, vtáky, vysušovanie krajiny a podobné srandy. Hej? A už vidím niekoho, kto si pôjde kúpiť chalupu pod vrtulou. No, chcel by som ho vidieť. No, ono, mom, mom, ja si myslím, že takých ľudí ešte je dnes veľa, lebo, lebo sa to vôbec nerieši táto téma už sa rozbiehame. No, lebo viete, že <laughs> stále si myslím, však nesúhlaste so mnou, ak to tak nie je, veď bodaj by ste mali pravdu, ale ja si myslím, že ešte na Slovensku je to taká téma, že, že kľudne si to pod tou turbínou kúpia, lebo nevedia, že čo to obnáša. Keď by bola tá, tá čo chcem povedať, popularizácia tejto témy ďaleko väčšia, tak by ľudia vedeli a <laughs> nekupovali by, ale dnes teda táto téma naozaj nie je číslo jeden na Slovensku, takže viem si predstaviť, že by si to ľudia bez problémov dnes je ešte to ešte kúpili. v no. začiatkoch, no, no, ľudia no, ešte nemajú skúsenosti no. s tým, e, ale stačí, že sa to stane u jedných dvoch a e, tí povedia, no, že to je najväčšia chyba, tak potom sa to spustí. Tá stránka jasne, že bude e, obajovať tieto veci, lebo to je naredenie z, z Európskej únie, z Bruselu a proste oni tam dali, koľko treba, koľko musí byť a tak, takže oni nepôjdu proti tomu, to je, keby sa tá stránka postavila Európskej únii. No, ale... Ešte ma napadá jedna no. vec, prepáč, ti skáčem do reči. Nie, nie. Teraz beží tie zonácie národných parkov. My keď si zoberieme Slovensko má koľko? 11 národných parkov, cca. Keby sme povedali, že polovička výmery národných parkov do 2030, to je agenda 2030, bude v zóne AB, ale má prejsť do zóny A, to znamená bez zasah, tak celej výmery Slovenska musíme odpočítať ešte výmeru národných parkov, kde by ani teoreticky, ani prakticky tieto veci nemali byť. No. Takže my nemôžeme kalkulovať s výmerou Slovenska na osadenie týchto turbín, pretože musíme odpočítať zákonite plochy národných parkov od toho. Plus odpočítať sídla, to znamená mestské aglomerácie, dediny a všetko, a zistíme, že koľko chceme tu na vybudovať tých turbín, hej? A na akej ploche teda budú vybudované? Aká bude hustota tých tzv. veterných parkov. A, no, ja by som ešte chcela dodať, keď ste spomenuli, že e, koľko percent, tak je štúdia, čo sa týka e, e, vtákov a migrácií, tak Slovensko je, má 75% územia nevhodných kvôli vtákom e, na výstavu veternej energie, veterných parkov. Dobre. A zelený mlčia. Z- za, zaznel ďalší argument proti, to bude to bude jeden z ďalších mýtov. <laughs> Vtáky to ohrozuje, je vraj mýtus, ale o tom sa porozprávame viacej po pesničke. Ja len teda pripomeniem ešte pred pesničkou posluchačom, že ak by teda mali nejakú otázku, tak smelo mail studiozavinačslobodnyvysielac.sk alebo naša internetová stránka zelené tlačidlo otázka do štúdia. Dáme si teraz takú veľkú prestávku, školsky povedané, zahráme si nejaké zo dve pesničky, aby sme si trošku oddychli aj vy. A po pesničke sa k tejto téme vrátime naspäť. Tak počúvate nás ďalej. ты словно сделаешь. večer liesť a vidieť, jak niečo z nás zapadá. Vidieť všetkým dnu do okien, keď je šesť, keď po filme to každý znova vstá. Poďme sa zachrániť, v sebe máš ten protiet, nevysyp si z dlaní vlastný svet. Poďme sa zachrániť, radšej nikdy, ak nie hneď. Šťastie musíš krajšie vymyslieť. Na stýhanie stáť s nimi, s nimi v rade, tak to nie. Možno tam by som zomrel prvýkrát. A chladnutie by dávať za svoje zmúdrenie Je to ľahšie, jak priznať cený strát Poďme sa zachrániť, v sebe máš ten protijed Nevysyp si zvaní vlastný svet, poďme sa zachrániť radšej nikdy, a nie hneď. Šťastie musíš krajšie vymyslieť. Predali už staré platne s krásnou muzikou, tak zbúrenci krutnú únavou po čepeli s novou som si kráčať nezvykol, ešte sám som nad sebou nemávol. Poďme sa zachrániť, v sebe máš ten protijed, nevysyp si zlaný vlastný svet. Poďme sa zachrániť, radšej nikdy, ak nie hneď, šťastie musíš krajšie vymyslieť. zase nápad na strechu večer a vidieť, jak niečo z nás zapadá. Vidieť všetky dnu do okien, keď je šest, keď po filme to každý znova vzdá. Poďme sa zachrániť, v sebe máš ten protiet, nevysyp si z dlaní vlastný svet. Poďme sa zachrániť, radšej nikdy, ak nie hneď Šťastie musíš krajšie vymyslieť prachá nádej, utiekla do polí, tam vyzlieka sa z kože hadej. Milenka slepá s tvárou bledou drží v ruke váhu, v štychu nás nechá niekde od košíc až po moravu. Niekto sa otočí, keď počuje, že ovce plačú, len pásku cez oči a keď mať pravdu len tú našu, trochu nás zabolí, keď lož dostáva mená nové. Nikto to nepovie, že niečo je tu zlé detí správa tmou, nebou krajinou. je tu zlé. Niečo je tu zlé, ozýva sa to. natáčané, v telke znova niekto klame, slová, čo nepovieme, ostávajú umlčané. Ráno sa rozbehneme s túžbou, že sa niečo zmení, aj tak nič nepovieme, s babelosťou nakazený. Čítam na starej stene, vraj je všetko vopred dané, slová, čo nepovieme, ostávajú umlčané. Stretávam živé tiene a je vo mne vypredané, potichu bez slov, stávame sa slov. We know Dobrý večer, milí naši poslucháči. Ja len pripomeniem pre tých z vás, ktorí možno ste nás začali počúvať neskôr, tak poviem, že počúvate, ak teda je to 6. augusta, tak naživo reláciu v prvej línii, v ktorej sme dnes otvorili tému, ktorá, ja som to tak spomínal, že myslím si, a asi nebudem ďaleko od pravdy, že nie je nejakou top témou číslo 1 na Slovensku. Toto nie je nejaká téma, ktorú by ľudia riešili a už vôbec nie, nie je téma, v ktorej by videli nejaké uh, ohrozenie alebo nejaké negatíva, Otvorili sme tému veterných elektrární a to z toho dôvodu, že ako ste možno počuli, ak nás počúvate od začiatku, tak na Slovensku sa naozaj idú vo veľkom stavať veterné elektrárne, alebo je tu teda takýto zámer vo veľkom ich stavať. Momentálne je teda v tom procese posudzovania vplyvov na životné prostredie tá bájna EA 24 projektov, ako oni prejdú, tak naozaj vo veľkom sa tu začnú stavať veterné elektrárne. A ja si viem v tejto chvíli predstaviť naozaj naozaj, že asi každý človek zareaguje normálne tak, že no a čo však sa bude, no tak však nech tu sú, však veď tak majme no, energiu ďalšiu, však potrebujeme E, zdroje energii, Navyše, keď to bude mať nejaký ekonomický pozitívny dopad na Slovensku, tak prečo nie? No ale my sme tu na to, aby sme otvárali možno témy, ktoré nie sú pre ľudí až tak e, známe a aj preto vlastne dnes e, táto relácia tu, aby sme varovali a možno upozorňovali na veci súvisiace s touto témou, o ktorých ľudia bežne nevedia. E, máme tu dnes viacerých hostí, je tu s nami Palo Zacharovský, je tu Dušan Stríž a je tu aj s nami jedna dáma, Katarína Ondrušová z občianského združenia Pokojný vietor, ktorá teda ako podala nie je odborníčka, ale tejto téme sa naozaj venuje dostatočne dlho na to, aby teda už v tomto smere nabrala už či chtiac alebo nechtiac naozaj e, mnohé vedomosti a skúsenosti a, a ona, keď už teda začnem ňou, tak naozaj váruje pred týmito veternými elektrániami a hovorí, nie, nie, nie je to také nevinné a také, m, mm, také neškodiace, ako si mnohí myslíme tak preto tu dnes je, aby aj, aj spolu s ďalšími hostiami, ktorí ešte k nám prídu, lebo myslím, <laughs> ešte sú niekde vonku, uh, tak preto tu je, aby, aby o týchto svojich doterajších skúsenostiach a zisteniach proste hovorila. No, tak pani Ondrušová, keďže ešte tu nemáme ďalších plánov, tak začnem vámi. Čiže, čiže uh, my tu teraz spomíname viaceré tie negatíva. Vy, na, ešte skôr ako sa pustíme k ďalším negatívam, aby zase niekto nepovedal, že len negatívne, vy ste ochotná, schopná uznať, že môžu mať tie veterné elektrárne aj nejaké pozitíva, alebo akékoľvek pozitíva ste im po tých, po tých rokoch vašich skúseností už odopreli úplne definitívne? No Počkajte, som vám, zabudol som vám vyťahnuť mikrofón, prepačte, teraz môžete. <laughs> Ja ani neviem, či majú pozitíva, lebo keď si to tak zoberem, čo sa deje v tých dedinách a v mestách, keď sa povie, povie že sa idú stavať veterné parky, by ste boli prekvapení, že vlastne sú rozhádaní susedia, rodiny, dediny kvôli týmto veterným parkom, pretože niektorí tí, čo si zaobstarajú informácie, tak sa toho obávajú a tí, čo e, nemajú tie informácie, povedia, mne to jednoducho nevadí, hej, nech sa to postaví ale až mhm. sa to postaví, tak potom zistí, že ono to asi není všetko OK. Najlepšie by bolo, a čo nás najviac hnevá, že investori nám nedávajú pravdivé informácie. Keby dali normálne posudky, že pretože už tie veterné parky sú v Rakúsku a tak ďalej, napríklad mm. tento infrazvuk. E, chodíme na prednávanie EI po rôznych dedinách, že už nás volajú, tak tento infrazvuk je v EI napísaný, alebo respektíve je riešený ako nultý variant. To znamená v situácii, ako je v tom prostredí, keď není postavená veterná elektráreň. Ja sa pýtam, prečo nemôže investor doložiť posudok infrazvuku od elektrární už postavených, možno v takej výške, možno v nižšej, z Rakúska alebo e, z územia, prečo nemôže dodať posudok, aby sa tí ľudia rozhodli. Ja by som to chcela tak vlastne, alebo respektíve bolo by to správne vtedy tak, keby investori dali pravdivé posudky, pretože nedávajú pravdivé posudky a ľudia by sa na základe tých pravdivých posudkov rozhodli. Povedali by, dobre, dám ti peniaze, ale za to tu budeš mať toto, toto, toto. Ak mm. si s mhm. tým stotožnený, OK, mm. tak ti mhm. to tu postavím. Ale, ale ak oni si dajú vypracovať EU, oni sú objednávateľ a napríklad ja si u vás objednám EU, ja vám to zaplatím. Vy mi ju spravíte, vy mi spravíte ja negatívny spravím posudok? tak, ako, <laughs> keďže to platíte vy, tak to spravím tak, tak a, ako si prajete. A o, to, a o tom je vlastne celá EIA. No ale my máme teda, to je dobré, že ste spomenuli, my máme tie zahraničné, už teda v zahraničí to funguje, však ja som spomenul v úvode Holandsko, Rakúsko, tuto nedaleko, tak podobne. Tam sú naozaj lebo teda znie to tak, že tam stávajú bez problémov a my na Slovensku sa búrime, tak stávajú bez problémov v zahraničí? Tie... Nestávajú bez problémov, aj tam sa ľudia búria. Aj vo Francúzsku sú prípady, kedy museli odškodniť eh, manželov, že proste im to poškodilo zdravie. Dokonca Francúzi aj zrušili nejaké elektrárne. Máme, sme spojení aj s ľuďmi z Holandska, s ľuďmi, eh, ktorí žijú pod tými elektrárňami. Máme samé negatívne veci. A teda Nemáme tento... ani jednu pozitívnu. A teda, lebo viete, že to, toho človeka, ja som to dnes naozaj počul prvýkrát. Naozaj priznávam sa a, a, a takých ľudí bude dnes ďaleko viacej, ktorí aj v tejto chvíli počúvajú, že, že veterná elektráreň a nejaký mik, mikro, čo? Ste vravili mikro? Infrazvuk. Infrazvuk, nie mikro, prepáč, infrazvuk. Že, a to my máme už, akože že v zahraničí je to vec, ktorú ľudia bežne riešia, že toto naozaj oni majú nejaké už akože dopady na zdraví. Áno. Ohľadom tohto infrazvuku. Áno, áno, nám píšu ľudia a čo tí ľudia vlastne referujú z, z Rakúska? Nespavosť, problémy s tlakom, nervové problémy, srdcové problémy. Pískanie v ušiach. A že to začalo, keď sa tam postavili Áno, tie elektrárne. Čiže... Oni tiež boli nadšení, že zelená energia a podobne, hej? A zrazu zistili, že ono to není až také zelené. Oni všetci pozerajú, alebo respektíve sa robí štúdia na netopierov, na zvieratá, na to, na to. A ja sa pýtam, kde je štúdia na človeka? Tu sa, nie, ne, tu, sa ne, tu sa nezaujíma nikto o človeka, hej? <laughs> Oni má správne štúdiu na netopiera, keď to netopierovi nevadí, tak A to netopier dať... to je to najväčšie, akože keď sú netopiere, tak je akože zrazu problém. Neviem, či sa ľudia pamätajú, keď Kiska raz, neviem, o akú investíciu išlo, ešte keď bol prezident, tak povedal, že e, ľudské práva nesmú byť nadriadené obchodu, biznisu. Viete čo, ja Kisku nemám rád. Ani ja. Ale tuto by som sa ho zastal, že on sa podľa mňa preriekol. Tuto by som mu to už zrovna, ne, tuto by som mu zrovna nedával to maslo na hlavu, lebo no, mám pocit, že takto to nechcel povedať. no, to nevyvrátil, ale to, to sa ale asi chudáčisko skôr preriekol v tomto smere. Do, dneska som dohľadával tie veci, prečo to tak je spomalené, alebo prečo sa čaká. Takže investori čakajú na ich zjednodušenie tých procesov a preto sa u nás eh, zjednodušujú tieto procesy samozrejme v neprospech ľudí. Hej? ale o, tu máme potom, že Slovensko má v Národnom energetickom a klimatickom pláne NECP na rok 2030 stanovený cieľ dosiahnuť 19,2% podielu obnoviteľných zdrojov na konečnej energetickej spotrebe, čo je súčasťou širšej stratégie EÚ, takže zase je tu tá EÚ, vrátanie agendy 2030 a iniciatív ako Fit for 55 či no, no. Repower EU. Mm. No, takže zase je to o tomto istom. Tu nikoho nezajíma, či ľudia to chcú alebo nechcú. Proste. No dobre, ale pani Ondrušová vraví, že áno, že Európska únia vyžaduje obnoviteľné zdroje energie, ale, ale, ale ne, ona nepovedala, že musíte stavať veterné elektrárne a už vôbec nehovorí, že musíte mať vrtule vysoké, koľko? 200? 250 metr, 200, to, 250 metrov. Že to sme si sami my urobili toto. To sme si my nasl- A my sme si, prečo pani Ondrušová povedali, že chceme 250 metrové vrtule? Lebo, Lebo to, to, je to asi výhodnejšie. To, to treba akože tiež nie, povedať, že, my nie, že my nie. to, čo vy vidíte v Rakúsku, to sú také len vrtulky. To je, to nič. je tak do 100 metrov, oni teraz prerábajú 120, myslím, že už tam majú niekde v golse 220 alebo do 230 alebo 240. Ale že to, čo máme mať na Slovensku, to bude podstatne vyššie ako to, čo vidíte v Rakúsku. Áno tie také veľké, čo máme mať na Slovensku, sú len v mori, sú niekoľko kilometrov od pobrežia. To nikto nemá také vysoké? Nie. A my to prečo chceme takéto vysoké? Nie, my investori to chcú. Ja to chcú investori také vysoké projekt. nám tu dať na Slovensku a, <laughs> a keďže my máme deravú legislatívu, tak si to presadia. Ešte by som chcela doplniť, že my tam máme mať teda tých 19% aj nejaké drobné. Mm. Ale čo 19%? Už máme, uh, to, čo toho, som teraz čítal. Čo, čo pán Striš ja, čítal, aha. ale my už myslím, že máme splnených nejakých 17% práve z tých vodných elektrární. Uh-huh. Veď práve za to som hovoril, že my nepotrebujeme tú elektrickú energiu a gorce z veterné elektrárne. No nepotrebujeme, tam vám vysvetlili, že potrebujeme, lebo bude stav, zvyšovať sa e- spotreba energie, ale, ale že nepotrebujeme, lebo my už vlastne ten, ten, ten zámer Európskej únie sme takmer naplnili, že už nám len 2% chýbajú, toto vravíte. No a my myslím, že viac ako 70% behom, teraz je nejaká taká štatistika, sme minulý rok za posledný pol rok vyviezli 70% našej vyrobenej elektriny. No, uh, ďalšie to negatívum, ktoré padlo pred, reláci- pred pesničkou, že myslím, že tie vtáky sme spomínali, nie? že vtáčne tie, tak počúvajte, my tu späť. Veterná energia má v porovnaní s inými vplyvmi malý dopad na vtáctvo. Projekty prechádzajú detálnym posúdením vplyvom na rôzne druhy živočíchov. Veterné farmy a jadrové elektrárne sú zodpovedné za 0,3 až 0,4 úmrtí vtákov. Na gigawatt vyrobené elektriny pri fosilných palivách je to dokonca 5,2 Eh, v USA zrážky vtákov s veternými turbínami na súši zabili vyše 200 tisíc vtákov, zatiaľ čo presklené budovy spôsobili umrtie takmer 600 miliónov vtákov. Pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie je vykonaný detálny monitoring, ktorý preukáže mieru ohrozenia lokálnych vtáčich populácií v dôsledku realizácie projektu. Mnohé kolízie s vtáctvom je možné riešiť jednoduchými opatreniami, ako je eh, posun turbín na území o niekoľko 100 metrov osvetlenia a, alebo plašenie. Dobre, tak ináč sa opýtam, keď je tam e, robený ten prieskum, kde, keď my sme, je pilotný projekt na 250 metrovej e, turbíny, kde robili ten prieskum? Ja sa zase k tomu, prepačte, pripojím, pretože zase v Amerike Amerika, My sme na Amerika. Slovensku. Amerika. Pred chvíľou som hovorila, že 75% slovenského územia není vhodné kvôli vtáctvu na postavenie veterných turbín. Jednoducho investor vám dokonca dokáže povedať, veď turbína, keď poletí vták, sa zastaví. Alebo si nájde iný koridor. Je to normálne? A ďal, ďalšia vec, teraz e, sme dostali štúdiu, čo sa týka včiel. Tie turbíny priťahujú tým teplom proste e, hmyz a včely. Tie včely e, dokážu niektoré vyletieť do, myslím, že troch kilometrov, čo sme sa dozvedeli, mm. a niekoľko tón, niekoľko desiatok tón e, hmyzu a včiel spolu zahynie pri týchto turbínach za celý rok. A ten hmyz je opäť potrebný pre vtáctvo. Ale aj to sa treba opýtať, kde robili ten e, prieskum, keď tu nie sú v Európe, a my máme byť pilotný projekt. Kde robili ten e, výskum? No však v USA už to <laughs> zaznelo. No, my máme USA, v USA ale... No. a na menších vrtuliach a v USA. Tak e, to, vám musí stačiť. Mimo, všetko len mimo Slovenskej a, republiky. To, a toto je čarovné. Ak vám to nestačí, tak vedzte, že presklené budovy zabili 600 miliónov vtákov. Takže, viete čo, to je... Pálo, vieš, to je argu... 600, tak poďme aj my. Ešte to, to je argument to svojho času Juraj Smataná, poradca. To bolo krásne. Migrácia bol problém, lebo nejakí migranti pozabíjali ľudí a teraz Juraj povie, no ale pri autonehodách zahyňuje aj tak viac ľudí. Ano. No dobre, tak to je, to je teda argument hodný, teda akože, tak sa teda ako, nech, nech migrácia ďalej, nech vraždia, lebo kým neprekročia množstvo ľudí zabitých pri autonehode, tak sa teda nič nedeje. Tak, takže vlastne aj s týmto je to tak, že netrápte sa, že vrtule pozabíjajú vtáky, lebo v konečnom dôsledku presklené budovy aj tak viac vtákov pozabíjajú. Rozumiete, pani Ondrušová? To je, to je s týmto argumentom ťažko niečo spraviť. <laughs> To, s týmto sa už nedá nedá hýbať, podľa mňa. <laughs> Ale je to v USA. A ešte je to v USA, ešte na menších vrtuliach. No dobre, čo no ďalšie? Dobre, negat... tak dajme no? porovnateľnú štúdiu, zbúrajme štyri presklené budovy a nepostavme žiadnu vrtulu a potom sme niečo urobili pre tú prírodu, nie? Veď keď sa rúbe drevo, je požiadavka, nehajte hniezdne stromy, nehajte polamané stromy, lebo vtáky nemôžete e, ťažiť odtedy do vtedy, lebo vtáky hniezdia. A tu máme dokazateľné, že to nerobí dobre tým vtákom, ale aj takto budeme stavať, lebo povieme, lebo, lebo žiadny dopad. Keď sme kedysi byli proti medveďom a premnoženému medveďovi, povedali sme, že útoky na človeka sa budú stupňovať. Dneska máme koľko? 6 mŕtvych ľudí? Ďaká medveďovi. A počet neklesá, počet zrastá. Teraz Zase sa už rozkriklo pomaly, že už rastú rýby. Tak čo myslíte, bude klesať ten počet napadnutých ľudí, alebo bude stúpať? Hmm. To je jedna vec. Druhá vec je, Uh, hovoríme tu niečo o malý vodný cyklus a veľký vodný cyklus. To znamená o zrážkach na územie, ne, ktoré sú. Niektorí hovoria, že tie vrtule nemajú vôbec žiadny vplyv na vysušovanie pôdy. My bojujeme na jednej strane o zadržiavanie vody v krajine a na druhej strane si postavíme takéto ventilátory, ktoré nám budú vlastne to prúdenie vzduchu usmerňovať iným smerom a tým dojde k vysušovaniu pôdy. Zas to nikto nemá. Možno, že v Amerike na púšti nemerajú vysušovanie pôdy, alebo kde to majú oni postavené, ale u nás by sme sa na tým mali zamyslieť. Aký to bude mať dopad, aké sú prúdenia, a keď hovoria všetci vtáčkari, že je tu, čo ja viem, 70% územia nevhodného pre, kvôli vtákom, pre výstavbu takýchto vecí, sú tu nejaké koridory, však vieme, že diálnice sa prekladali kvôli žabám, ktoré chodili tadial na vodu, tak sa prekladali diálnice, kopali sa tunely No ale my teraz si povieme, veď tu na nelietajú, lebo čo, nedá sa to zmerať, nedá sa to zisk, zistiť, koľko vtákov preletí práve v tomto koridore a keď tam postavíme 10 vrtulík, či tie vtáky budú lietať v tom koridore, alebo sa zmenia niekde inde. Ale tu, viete, skúsenosť je taká, keď niekto niečo chce postaviť, tak vám vždycky povie, že není problém. No, ja, no. Ja by som ešte doplnila, že uh, nielen vtáky alebo vysušovanie, ale zoberte si, že investor tvrdí, že 250 metrovej vrtuli e, stačí 4 metrový základ. Ale tam niekde vzadu trošku napíše, že možno budú aj piloty. A čo spodná voda? to už oni sa snažia ako neriešiť, pretože keď postaví 250 metrový stĺp, tak normálne stavbár povie, že aký minimálny základ musí byť. To znamená, že nielen tá betónová kocka, ktorú vylejú, ale aj tie piloty, ktoré pôjdu. Však vidíme teraz, keď sa stáva diálnica pri Vachnovej, urobili také opatrenia, hen také opatrenia, zistili, že ten most sa im posúva, budú musieť hlbšie do toho. A ja nechcem vidieť 250 metrový stĺp, normálne. Však jeden postavil Danko pri Národnej rade, tak aj ten má nejaké základy. Ale zvedavý som na ten 250 metrový, aké bude mať základy. A keď si pozriete, že boli proti e, pierkam na ťažbu, lebo sa rozruší pôda a tu nás sa nerozruší. Tu nás sa nenavrta. Mňa by zaujímalo, koľko do hĺbky budú tie pilóny, aby to vôbec vietor nezvalil dolu. Hej? Tam je veľa vecí, tam sú tie vibrácie v pôde, E, potom... E, Seismicita. A kto dá geologický posudok na to, že práve toto to miesto je vhodné na to, aby sa to mohlo robiť. Chcel by som vidieť, kto zaplatí na geologický prieskum, lebo to nie, že ideme na mapu, viete, tak sa, tak sa pristúpa k zonácii. Zobrala sa mapa, zobrala sa červená fixka a Majko sa opýtal, nakreslite, kde to chcete akceptovať. A ja sa pýtam, a kde je ten vedecký prístup, prečo dané územie treba chrániť, z akého dôvodu, kde bola štúdia, ktorá bola urobená o tom. A tu na kde bude štúdia? Kto rozhodne o tom, že tuto bude postavený Investor? Lebo má vypočítané, že tadiaľ fúka najlepší vietor? Ale ďalšia vec. No. Príde bezvetrie a tie elektrárne sú mŕtve. Lenže tí ľudia, keď je špička odberová, tak tú elektrínu od budú musieť brať a počasie nepozerá, či je špička alebo nie je špička, hmm. kedy je potreba tú elektrínu dodať. Jednoducho není vietor, vetrole sa zastavia, elektrika nie je. A tú elektriku bude treba niekde zobrať. Lebo čo vyhlásia ľuďom? Dáme a dáme rádiom teraz vypnite všetky spotrebiče, lebo vrtule sa netočí. No počkaj, len to ľuďom, však oni budú to, tú elektrínu dávať do, do, do sústavy, nie? Nie, nie, nie ľuďom v dedine, ale do, dávať, do sústavy ale budú púšťať. Keď im tá energia bude chýbať, z týchto veterných elektrární. A ešte ďalšia vec je, bolo by dobre si pozrieť, na koľko sú využité prečerpávacie elektrárne. Koľko dojde k prečerpaniu vody, treba si zoberme čierny vach, hej? hore na neznámej nádrž, keď si zoberete snímky, však bývam tam nedaleko, koľkokrát bola tá nádrž prázdna, koľkokrát je naplňovaná. No, No, a všetky tieto negatíva, ktoré spomínate, a, a spomínate ďalej, nech sa tu ľudia dozvedia, lebo toto treba vedieť. A teraz ja, ja už tie mýty nechám tak, teraz nebudem, lebo, lebo však všetko by tam vyvracali. Keby a... všetko vyvracali, dobre, ale tú zrážkovosť, hádam, nikto už e, nebude vyvracať, že vlastne to ovplyvňuje to, že odsúva, odfúkava to mraky už teraz sme, máme tu dosť e, sucho a potom bude čo? Ja, že akože že sucho. Áno, ten malý vodný cyklus bude narušený, pretože ak si pamätáte, pred e, desiatimi rokmi, kým neprišla kalamita, tak v Tatrách bol tzv. malý vodný cyklus. Ráno bolo pekne, ale po brde ste mali istotu, že zmoknete. Hej? Pretože z toho lesa, kde bola nižšia teplota, ten odpar bol, ale nebola to pre, nebol to prehriatý vzduch, ktorý vytlačil to všetko do výšky a potom to vrchné vetry odfúkli preč. Takže ten malý vodný cyklus fungoval a vďaka tomu, že tie Tatry sú konečne zalesnené, tak ten malý vodný cyklus sa zase vracia. Ale nech mi niekto nepovie, že sú tam nejaké vrtule, ktoré urobia nejaké prúdenie, či lineárne, laminárne, už aké to je jedno, ale že to nemá vplyv pretože už aj od tých Rakúšanov sú poznatky, že to dokáza k vysužovaniu. No, to som sa chcel spýtať, pani Ondrušová, keď vy s tým teda už naozaj roky robíte, že eh, ke, každý, každý nejak precitne, keď už to má doma zrazu vtedy sa ľudia začnú búriť, čak to sme počuli tu aj od pána ex-tajomníka, že, že tedy už ľudia sa búria, vtedy spisujú petícia tak podobne. No a, a ako vlastne na to reagujú? Aké sú skúsenosti s reakciou z, so samozprávami? Lebo však nakoniec, keď sa ľudia búria, tak tá samozpráva musí, ja zdvihnem telefon, ale počkajte na linke ešte, e, tá samozpráva musí na to nejak reagovať, nie? Na tieto podnety občanov. Tak aké sú, aké sú vlastne doterajšie skúsenosti so samozprávami v tomto smere? Starostovia, primátori, prípadne niekto podobný, ako oni reagujú? Je to, reagujú presne presne tak, ako je, by som povedala, rozdelená spoločnosť. Jedni počúvajú svojich e, voličov, pretože sú tam v službe a uvedomujú si svoju funkciu. A druhí, keď dostanú, napríklad tie, e, vedia, že referendum neprejde. Hej, väčšinou neprejde pretože ako, ako som už povedala, ľudia sa nezaujímajú, nebaví ich to, mm. nech si každý rieši svoju politiku a tak ďalej. Ale mali by sa veľmi zaujímať, čo sa deje, mali by chodiť na zastupiteľstva. Sú už otrávení z, to, z, to, z tejto situácie, čo je na Slovensku. A keď napríklad e, je referendum a neprejde o 14 hlasov, a oni to vedia dobre, oni sú proste spojení s tými investormi niektorí, tak povedia, referendum není platné, nebudeme to riešiť, vrtule budú. A ja sa pýtam, pán starosta alebo pani starostka, a čo tí vaši voliči, ktorí ste teraz zhodili zo stola, tých 48%, ktorí s tým nesúhlasia a tých 7%, ktorí súhlasia, majú väčšiu prevahu, aby tie vrtule boli? A toto je problém. No, viete, Veľký problém. No áno, ale však oni zase povedia, no tak ale uh, referendum bolo neúspešné. Čo sa chceme, o čom sa máme baviť? Ale... No tak žiaľ, ľudia sa nezaujímajú a čo my s tým? Ja, iné sa chcem spýtať, keď oni to takto tí starostovia bránia veľa razy a je im jedno, že hodia do koša tieto slovo, hlásia tak. Nechcem od vás ani mena, ani nič podobné, ale môžeme sa baviť o tom, že sú nejak finančne motivovaní? No, skúste si na to odpovedať sám. No neviem, ja také skúsenosti ako vy nemám. Ak niekto večera až... do rana otočí názor na to? Ak starosta alebo starostka vyhlasuje žiadne vrtule a behom týždňa, áno, vrtule tu budú. A, a lietajú povedzme vo vzduši aj nejaké sumy, ktoré sa platia starostom, primátorom a niekomu podobnému za to poslancom obecným, aby z večera do rána zmúdreli. Lietajú také nejaké sumy vo vzduši? že, že koľko sa tak platí, aby ste... Takýmto vecem z... je lepšie sa nevyjadrovať, lebo Asi to tak. už... E, nie je dobre to sa vyjadriť. No ale čo vy môžete, keď e, ja v rábce, myslel, počkajte, že ke, keď rábce niečo čvirikajú, čo vy s tým máte? V rábce čvirikajú čo? Že 50 tisíc? Nie, Koľko? možno čvirikajú pod e, nejakým investičným prísľubom, že budeš s tým súhlasiť a dostaneš na chodník, dostaneš na cintorín alebo niečo iné. Mm. Hm. Slubujú im investície. Veď vieme dobre e, pri Malinci, ako to bolo. Títo, čo súhlasili, budú mať budované kanalizácie, tí, čo nesúhlasili, vám nedáme na kanalizáciu. to je čisté vydieranie. A keď si zoberete v Rakúsku, už je tretí majiteľ tohoto veterného veľkého parku, takže ja vám môžem slúbiť, koľko chcete. Počkajte, čo, čo tretí majiteľ? Že no prečo? no tretí majiteľ je za hranicami Slovenskej republiky je už tretí majiteľ veterného parku. Mm. Prvý postaví, ten chytí na seba všetku špinu a kým prie k tomu poslednému, tomu pravému, tak ten je už čistý. No, že, Takže ja vám môžem čokoľvek slúbiť. Rozumiem, hej. Myslím, že 048 381 0101 toto číslo niekto využil, tak skúsime posluchačskú otázku. Dobrý večer. Dobrý večer, Prajem. Chcem sa vyjadriť k tomu, že hostia práci povedali, že zovodnením eh, toho, Mm, že sa majú stavať tie veterné elektrárne je, že vraj do budúcnosti sa plánuje zvyšovanie spotreby energie. Moja otázka je, že kde to je napísané, v akom oficiálnom dokumente alebo v akej smernici Európskej únie, pretože v smernici Európskej únie o energetickej efektivnosti číslo 2012 27 v platnom znení zo dňa 4. mája 2023 je uvedené, že každý rok sa musí znižovať spotreba energie v Európskej únii. Hej, čiže moja otázka je, v akom oficiálnom záväznom dokumente je uvedené, že do budúcnosti sa bude zvyšovať e, vlastne tá spotreba energie. Pretože podľa mňa to, to, čo som vám povedal, je zásadný argument, pretože e, k tomu, teda, že nie je nevyhnutné stavať ďalšie e, tie elektrárne. Áno, rozumieme. Ďakujem za, za otázku. Ja len teda poviem, že to som ja vyťahol ten argument, že bude vyššia spotreba energie, lebo ten je spomenutý práve na stránke plán obnovy SK, kde teda akože vyvracajú mýty, ktoré prišli dnes prezentovať títo kritici. A keď som teda to prečítal, že má byť vyššia spotreba energie, tak na to E, potom ste vy reagovali, že tá vyššia spotreba má súvisieť s tými elektrickými autami, s nabíjaním a tak podobne. Čiže nie je to o tom, že sa to niekde píše, ale že ja som to vlastne vyťahol a vy ste to podľa mňa len doplnili o, o túto informáciu. Skúsme sa logicky zamyslieť nad tým, keď si porovnáme spotrebu leckej energie za posledných 10 rokov. Stúpa alebo klesa? Ja si myslím, že stúpa, pretože to, čo sa kedysi kosilo ručne, dneska sa kosí kosačkami, je rozvoj jednak batérií, batériových spotrebičov a elektrospotrebičov. A ak k tomu príde ešte tá elektromobilita nešťastná, tak nám nevydrží ani prenosová sústava. Jednoducho tie trafaky budú padať z tých stĺpov ako... Mm. Niekto do krytu. No Takto a... na zjednodušenie, choďte na planovnovy.sk a tam si nájdete ten argument, že sa rata s tým, že spotreba elektrické energie bude do budúcna stúpať. Tak. A preto som, ja som to vlastne odtiaľ prečítal. Uh, Martin zo Zlína pridáva k týmto negatívam, že dobrý večer, Ogaži, Uh, ekologická likvidace vrtulí není vyřešená, neumí to, v USA se skládkují, e, pokávať se spočítaj celkové náklady na výrobu vietrníku, šílené veľkého základu, ocel, betón, ekonomika, návratnosť není. Navíc zle splov základ zústava v zemi, i po životnosti je to nákladné. Studie z Baltu veľké vietrné parky jasne ovlivňujú počasí v Európe a e, jaké sú veľké nečakané zmeny posledných cca 20 let. E, díky za vaši práci. No k tomuto možno ešte prečítam, keď hovorí práve to, že nie je vyriešená tá recyklácia, niečo podobné, tak to ešte dáme, lebo to tiež, tuto sa spomína, že e, to má byť mýtus, číslo, neviem teraz koľko, e, že teda sa to nedá, nedá recyklovať. Ne, nechce sa mi to tu teraz hľadať, ale proste argumentujú tým, že už sa to dá recyklovať a navyše, že tie energie, lebo mnohí ľudia tvrdia, že tá turbína za celú svoju životnosť nevyrobí toľko energie, koľko bolo potrebné pre jej výstavbu, tak tento mýtus tiež teda vyvracajú, že práve naopak veľmi rýchlo sa vráti, že to je vysoká návratnosť tú energiu, ktorú ona vyrobí, už neviem, po pol roku už vyrobí toľko energie, koľko bolo potrebné pre jej výrobu. Čiže toto, čo píše Minol, aby bol tiež jeden, teda posluchač Martin Zozlina, tiež teda vraj mýty, ktoré, ktoré teda nie, nie, nie, sú pravdivé. Tak ako to teda je, že, že, že dá sa to recyklovať, nedá sa to recyklovať, zakopáva sa to niekde do, do, do zeme, tie staré vrtule? Nejaká fabrika alebo uh, <clears throat> tak na recykláciu? Ešte nikde nič to nie je pripravené. A keď niekto tvrdí, že áno, je, kde to je postavené a jak je to vyskúšané, jak to funguje, čo sa s tým robí. Uh, neviem, či ľudia postereli, to bolo asi pred pol rokom, z Rakúska vozili kamiony e, listy do Čiech a tam to vysypavali. Tak keď sa myslí taká recyklácia, tak potom je to poriešené. Tak ja si myslím, že zase keď zoberieme ten betón, Eh, niekoľko tón betónu, železa a tak ďalej. Eh, investori hovoria, no však veď 2 metre zobereme, vyrežeme a tak ďalej. A kto proste zlikviduje to ostatné? Je pôda tovar? Dá sa kúpiť? Veď to je nehorázne, čo my ideme s ňou robiť. Alebo teda, čo by sme dovolili, aby s ňou niekto urobil tak čítam mýtus číslo 3. Životnosť veterných elektrární je 20 až 25 rokov. Následne je možné turbínu vymeniť s využitím rovnakého základu. U najmodernejších turbín je odhodovaná životnosť 25 až 30 rokov dokonca. Už teraz je možné recyklovať o 85% až 90% celkovej hmotnosti veternej turbíny. Väčšina lopatiek je však v súčasnosti skládkovaná, uznávajú. No. A to je eko, hej? Čiže toto zatiaľ nevieme, to ale zrejme sa otázky. asi hráme v tejto chvíli na to, že to je len otázka času, kedy už aj to mm. budeme vedieť recyklovať a zrejme je len otázka času, kedy začneme vyrábať vrtule z materiálu, ktorý bude recyklovateľný. Keby tam bol tento argument a za tým bola napísaná firma, ktorá to likviduje, dalo by sa tomu veriť. Ano. A ešte by tam musel byť popísaný spôsob, akým to likviduje. Pretože tie vrtule sú vyrobené z nejakých vlákien, ktoré sa prírode nerozložia ani za 500 rokov. Mm. Takže ak ideme toto robiť eko, tak ideme to zakopávať do zeme, takže necháme tam betón, necháme tam vrtulové listy, ale budeme si robiť, že ideme šetriť, lebo my musíme byť zelenší ako celý svet. Aj, tak potom je to chore. A ja by som ešte chcela doplniť, alebo respektíve upozorniť majiteľov pozemkov, aj obce, že čo sme sa stretli so zmluvami, ktoré investor proste predkladá obci, aby schválila, tak jednoducho tam <laughs> napíšu klauzulu, že obec alebo majiteľ pozemku po e, životnosti vrtule si tú vrtulu, respektíve odstráni celú tú vrtulu na svoje náklady. Tak si zoberte, koľko dostane za ten pozemok ten majiteľ. Možno teraz tie peniaze potrebuje, možno je to 300, 500 tisíc eur. Keď si zoberete, 14 tisíc dostane obec za jednu vrtulu, za 6 vrtul, koľko dostane, nech dostane, ja neviem, e, orientačne, keď dostane obec 50, 60, 70 tisíc. Keby je 100. Alebo 100. Teraz sme zistili, že uh, náklady na odstránenie vrtule sú nad 500 tisíc eur. Povedzte mi, ktorá obec ktorá obec vytvára fond, alebo ktorý investor vytvára fond na e, uh, likvidáciu týchto vrtulí. Dá sa do likvidácie, ako to je na Slovensku zvykom a dovidenia. Však, to, ale však to nie... Ale však, Komu však, ostane tá enviro záťaž? Jedine obci. Ale pra, prečo to neodstráni ten, kto na tom zarábal, ten investor, ktorý to nám postavil? Pozrite sa, aké majú imanie, pozrite sa, aké majú, aké majú hospodárske výsledky minus 40 tisíc, Čiže, minus počkajte, 30 tisíc, ja, to ja to sú SROčky, ja obyčajné ako SROčky. To, ja ako investor to postavím, ale keď to prejde životnosť, tak odstrániť to musí obec? Halo. Áno, oni píšu do tej zmluvy a dokonca ešte tam majú takú klauzulu, ak to bude ekonomicky nevýhodné pre investora, jednoducho končia a vrtula tam zostáva. Je, čiže počkajte, že on keď zistí, že mu tam nefúka vietor, tak ako ano. si myslel, tak on môže ano. kedykoľvek odstúpiť od tej zmluvy, mm -hmm. ale ano. musí to zlikvidovať na vlastné náklady obec. Áno, ale vidina, vidina no. peňazí <laughs> a možno, možno... Sme eh, sa to vidí na peňazí a možno neznalosť niektorých starostov sa môže, aj, môže nastať aj takáto situácia, že to podpíšu a potom potom máte na 500 mhm. tisícov... Potom máme enviro záťaž, záťaž pre svoje deti a vnúčatá. Väčšina no? starostov povie, o 20-30 rokov tu už nebudem, nech sa robiť, čo chce. Hej, po mne už je potopa. Hej, len neráda s tým, že môže prestať fúkať <laughs> a povie majiteľ vrtule, že odchádzam. Áno, a tam, no, no, tu máš vrtulu, tu si tu nechávam, odstraň si Išli sme štýlom pokusom. No. no. ale to je, počujete, však zodvihneme poslucháča, máme na linke, ale počujete, však to je nehorázne. Áno. Akože naozaj, že veľa vecí zatiaľ mi to tak bere, že dobre, ale však toto je šialené toto nemôže byť pravda, že ja ako investor niečo postavím, mhm. ja na tom zarábam a keď to prestane byť akože pre mňa zárobkové, ja odchádzam a vy si to odstrante na vlastné náklady. Čo sme sa tu zbláznili? Veď starostovia to odsúhlasili. To je, že to, to je, však to je nenormálne. To Ale nemôže takto to fungovať. že to chce, no tak nech sa stará. Ne? A príde nový starosta, mi to <laughs> náhodou vadilo, a tento nápadne, tak sa bude súdiť ďalších 30 rokov aj tak nič nevysúdi. Uh, Dano Mačovský, ktorý sa začal tiež touto problematikou zaoberať, bol za jedným takým starostom, ktorý zdedil takéto vrtule. Môžete si to nájsť aj na YouTube, za pravdu myslím je to tam. A tam starosta hovorí, že ľudia aj týždeň nevýjdu von, lebo to robí š, š, š a tak ďalej. Takže boli za starostom, boli s ľuďmi, ktorí v Čechách a tá vrtula je myslím iba 120 alebo 150 metrov vysoká. Že není ani 250 metrov vysoká. Aká sa má stávať u nás? a rozpráva, aké veľké problémy tam psychické už tí ľudia majú mať. Aké problémy mal starosta, ktorý nedovolil ďalšie vrtule, že sa mu vyhrážali deťmi a podobné veci. Inak, Takže toto sú, počujete, toto že sú to, veľmi to, vážne to, veci, to ktoré chc... si niekto možno ani neuvedomuje. To som sa chcel spýtať a skôr som na to zabudol. A vy už problémy nemáte? Mm. <laughs> Má. Nechce mať. <laughs> Očividne má. Dobrý večer, niekoho máme na linke. Dobrý večer ešte raz. Dobrý večer. Pozdravujem vás do štúdia všetkých. Ja by som vám chcel povedať takú skúsenosť s týmito vrtulami. E, začiatkom júla sme boli takí priatelia, sme sa stretli v Rakúsku v Obene. Tam žije jeden z nás, tak nás tam pozval. A chodili sme tam po tej prírode, všetko nádherná príroda. No nebudem hovoriť o, o tom strašnom prostredí, čo je od našich hraníc okolo Viedne a tak ďalej, ale už aj v Rakúsku naozaj stávajú tie vrtule v takých krásnych prostrediach prírody, kde to je nedaleko Grácu, sú krásne hory, sú tam všetko a postavili tam 5 vrtul na takom kopci vysokom, tie vrtule, že majú 250 metrov, museli urobiť 5-kilometrovú cestu k tomu asfaltovú a ten kamarát hovoril, že sú tam okolo 10 až 12 metrové jamy e, vybetonované všetko tam hore. No, nie, niečo, niečo, niečo strašné. Že tá vrtula na konci, keď je priemerný vietor, tak dosahuje rýchlosť okolo 850 km za hodinu. Že to sa nám ani nezdá, že aká je to strašná rýchlosť a postavili to na pozemkoch nejakého šľachtica alebo zemepána, čo je tam, no ktorý tam samozrejme nebýva, ale prenajal tú pôdu alebo tú horu, že to tam môžu postaviť. A predstavte si, že údajne to post- ma- majú postaviť na 5 rokov a potom, že to musia likvidovať. Že či toto je, že či toto je normálne. Ja som z toho bol taký sklamaný, tých Rakúšákov, že si toto dovolia tam postaviť. A dúfam, že my Slováci si skutočne toto nenecháme takto hýzdiť tú prírodu. Ja som sa ich aj spýtoval, že, že čím to nevadí, alebo tak. No ale oni povedali, že to je asi 4 km tej dedinky, takže a je to, on to dal k tomu súhlas, takže nikto sa k tomu akože nemohol alebo nevyjadroval. Mm. Ja som bol taký sklamaný, že som normálne napísal básničku, čo ja v živote som žiadnu báseň nenapísal, <laughs> tak ak dovolíte, tak vám ju prečítam. Je to, je to krátke, ale... Ak to nebude dlhé ako morho, tak môžete prečítať. Je výstižné, že e, Leoben je mesto vaše, vokol horí brava krásne. Ľudia sú tu veľmi milí, pripravení hostiť iných. Iba jedna chyba je tu, Vrtule vám špatia, všetko to tu. Takže <laughs> skutočne, a neviem, či ste tam spomenuli ešte, že to má taký negatívny vplyv, čo sme sa tam rozprávali s jedným pánom, že on tam choval včely a normálne, že e, to včelstvo mu zmizlo. Údajne on to tvrdil, že toto rozbíjajú elektromagnetické pole a včely sú, včeli sú sa orientujú podľa elektromagnetického poľa, keď letia z úra aj do úra, takže pravdepodobne kvôli tomu, že prestále ešte včelár. No áno, to sme, ďakujeme veľmi pekne jednak za telefonát, jednak za básničku, dokonca to bol Združený Rím AABB, to je cenný Rím, ďakujeme veľmi pekne zaň. Uh, toto, tie včely sme spomínali, že áno, že toto je jeden z negatívna. No čo by ste neurobili za 14 tisíc eur ročne? Že to ja by som len ešte k tomu sa vyjadril, <clears throat> jak pán povedal, že dúfa, že tu na Slovensku niečo také nebude. Uh, e, dúfanie tu nepomôže. Tu jedine, čo je, že by čím viac ľudí sa zapojilo do petícií, do odporu a tak. Nejaké dúfanie, že raz si to, alebo hádam si to investor rozmyslí. To... No nie, to, viete, to dúfanie nestačí, však nakoniec to vždy musí zobrať nejaké jednotlivé do ruky, ako túto pani Ondrušová, ale, ale tak aspoň odpláviť. chcem dúfať, že vy už nie ste v tom sama, sama. Či ako to vyzerá nie, na Slovensku? Nie, nie, už sa k nám pridávajú naozaj ľudia. Aj... Začína odpor? Začína odpor. Hej? aj vďaka pánovi Strížovi, aj vďaka ostatným, že keď vidia naozaj, že si to začnú študovať. Lebo tieto mýty, čo ste tu prečítali, tak to sú vlastne, to sú vlastne mýty, ktoré sme my, odporcovia, vytvorili. Pretože my sme dávali otázky a oni potrebovali spraviť z toho mýty. Oni nám ich vyvracajú vlastne v týchto letákoch a podobné veci. Takže vždy, keď sme na prerokovania dáme zás nejakú otázku, tak z toho správia mýtus. No ale nechcem ja teda do toho vnášať nejaké citové tieto, ale trošku vnesiem, že viete, to, je to také no však dobre, však obaja ste sa začali preto, lebo to vo vašom okolí vzniklo, ale vy ste sa pani Ondrušová zahrizli tak ako netradične silno. To je, je tam za tým niečo také, že iné, niečo hĺbšie, že prečo vy takto veľmi za tým idete proti tomuto? Mm, áno, je to je to nečakané, nečakaná choroba jedného z člena rodiny a o to viac budem bojovať. A vy teda ste hlboko presvedčená, že nám to tu netreba. Netreba nám ničiť zdravie, netreba nám ničiť krajinu. Každý si tu niečo buduje, aby v pokoji žil. Mm. A teraz v podstate my tu v pokoji nežijeme. Nežijú tu v pokoji dediny. Jednoducho sa objava, objavia sa vrtule, objavia sa investori a všetci sa začnú hádať pretože oni tento nepokoj vniesli do tých dedín, pretože oni idú za peniaze. Áno, každý podnikateľ chce bojovať, každý podnikateľ chce teda vyrobiť ale my tu chceme normálne žiť. My máme krásne Slovensko a to naozaj, jak som povedala, dostali sme do daru krásne Slovensko a nemáme právo ho zničiť. My sme ho nedostali preto, aby sme tu postavili monštra, ktoré tu zostanú, ktoré tu budú hyzdiť krajinu. Jednoducho Našťastie máme tej elektriny dosť, že sa ešte aj vyváža a ešte ďalší je tu, že sa má stavať ďalší jadrový blok, tak sa pýtam na čo? Prečo? Iba pre peniaze niekoho, že dostane peniaze z plánu obnovy a budú to splácať ešte aj naši vnúci? Hm. Tu nejde o to, že je niekto presvedčený, že ráno stavím, poviem, ja to nechcem. Tu ide o to, že tu sa už eh, pripájajú odborníci, ktorí to tvrdia, ale E, nechcú ísť zvonku s tým napríklad cez COVID, keď sa pamätáte, ak boli rozdelení jej odborníci. Jedni to chválili a druhí, keď sa ozvali, tak ich diskreditovali, deonestovali ich a to isté sa deje s týmto. Taký odborník, ktorý povie, ale to je blbosť, čo vám tvrdia, lebo to je škodí to a to. Tak sa zautočí na ňo a on teraz radšej bude mm. ticho, povie, a chcem mať kľud, tak nechám to <laughs> tak. To je to isté. Vždy tá istá stratégia, deonestovať, diskreditovať. Ale v Amerike, v Amerike to už vedia, oni to už majú vyskúmané. Len vy na Slovensku ste 150 rokov za opicami, vy neviete nič, lebo toto je pozitívne pre vás. Ešte. Áno, je to úplne pozitívne. Len ja, keď si idem kúpiť trebos auto, tak chcem vedieť, čo to má, aký má obsah, čo má a hlavne, ako mám záruku. Ak sa má niekde postaviť turbína, a v zmluve je napísané, že si ju zlikviduje majiteľ pozemku, tak už toto musí niekomu nechcem povedať majak, už som dneska hovoril o tom majaku, že niekto má zo strechy mať, nejak no, spadnúci v hlave, ale už toto musí niekomu zvoniť. To je samé aj s tou zonáciou. Všetci tlačia na zonáciu, chcú zonáciu. Keď dáme jednu základnú otázku. Koľko bude štát preplácať za A zónu a z čoho? lebo momentálne peňazí není, počúvame všade, konsolidujeme, nie to, nedá sa a tak ďalej. Ale to je tá základná podmienka. Ak ja mám podpísať zmluvu o zonácii a mám ju schváliť valná hromada, tak im musím povedať, toľko bude v zóne A, za to dostávame toľko. A keď ja navrhnem do zmluvy, pokiaľ rok nezaplatíte za nájom a zóny, tak končíme v Národnom parku, odtiaľ vystupujeme, to už podpísať nikto nechce. A tu na obec s ľahkosťou sebe vlastnou podpíše, že no, po skončení životnosti zlikviduje. No? Ešte jedna vec. E, teraz napríklad, čo sa týka baterkárny Šurany. No. Tak všetci už hovoria, no tu už je neskoro, ľudia sa začali neskoro ozdývať, trebalo skôr. Lenže ľudia to do, pustí sa teda vonku do eteru až tedy, keď už je neskoro, keď už sú nejaké zmluvy pripravené. Teraz napríklad by bolo dobré, aby ľudia sa začali zaujímať o ďalšieho investora, ktorý ide na Slovensko, indický investor, ktorý chce stavať ďalšiu baterkáreň. Ešte to tiež není vonku, je to len v prípravnej fáze, sa pripravuje. Hej? Takže eh, vadí nám šuránska baterkáreň a tá druhá nám nebude vadiť. Hmm a teraz je ešte čas sa proti tomu postaviť. Keď už zás budú nejaké zmluvy, už potom bude neskoro to riešiť. Vy ste povedali pekne s tým autom, že potrebujete vedieť technické veci. Ano. Takisto Eh, aj my by sme potrebovali vedieť, aby tá EIA, jak som už spomínala, pravdivo a normálne povedala, bude to toto robiť, toto robiť, toto robiť. Najhoršie na tom je, že aj teraz je vlastne nová EIA, kde vlastne verejnosť už nemôže ani zasahovať, hej, maximálne občanské združenia. Ale ja by som chcela, ja by som chcela povedať, že z ústavy Slovenskej republiky článok 45 každý má právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a o príčinách a následkoch jeho stavu. Ďalej tu máme Aurský dohovor, kde, ktorý hovorí o prístupe k informáciám. Len prosím vás ľudia, zaujímajte sa, čo robí starosta, čo robí obecné zastupiteľstvo, čo sa deje okolo vás. Lebo áno, jedna obec chváli veterné parky, ale jak ste aj vypovedali, zasiahne to celý kraj. Celý kraj to zasiahne. A najte, postavia jednu vrtulu a už to pôjde presne tak ako v Rakúsku. Ja, ja len naozaj nechápem. Ja, ja takto. Rozumiem, že niekto môže byť finančne motivovaný. Tak ak v Rábce môžu niekde čvirikať, že dostane niekto 50 tisíc, no tak si to viem predstaviť, že je schopný odklepnúť niečo. Ale ako môžete odklepnúť aj cez 50 tisíc, koľko, nie, ne, ne, neviem, či sa také deje, nedie, ale ako môžete odklepnúť pre obec niečo, čo vám ostane ako E, ako záťaž, ktorú musíte vy odstrániť za 500 tisíc. Z nevedomosti a z neinformovanosti. neve, oni nevedia o tomto vôbec Nie, to ako tí ľudia, tí ľudia nevedia. Až teraz, keď sme to rozpútali všetko, tak začínajú sa o to zaujímať. Hmm. Oni povedali, však je to aj v Rakúsku. To je, to je odpoveď. Veď je to aj v Rakúsku. A keď im poviete, ale Rakúsko má takú a takú výšku a my tu máme mať takú a takú výšku a donesiete maketu, že toto je Rakúska, toto je naša Aha, to je také veľké? Vyššia. To je také mm. veľké? Mm. Jednoducho, tí starostovia majú povinnosť informovať svojich obyvateľov, ale nie, oni to pečú doslova s investorom. No dobre, a teda, Palo, keď už sme teda začali Rudolfom Huliakom, ministrom športu, tak on teda a toto je aj na pána Stríža, že teda vy ste sa voči tomuto vzbúrili, on vám to vytkol, to, to máme chápať teda ako, že on to podporuje vlastne on to stavbou? podporuje. Čak to dal na papier. Pretože... Respektíve ten, čo mu to napísal, tak to dal na papier, on to Ale podpísal. Je tam podpísaný Čiže čo, že podporuje výstavbu týchto elektrární napriek všetkým tým negatívnym? to, že vlastne som inicioval tie petície proti výstavbe, proti tomu, hej? To znamená, že s tým súhlasí. Z- začínam vidieť, <laughs> že aj ľuďom to dochádza, o čom sa bavíme, lebo maily začali pribúdať, aj poslucháčov máme. Len už pomaličky by sme mali končiť. Ja, je, prečítajte, len poviem, že mám poslucháča na linke, tak potom ho zdvihneme, takže počkajte ešte chvíľku na linke. Tiež aj napriek oficiálnej vládnej politike, ktorý súčasuje aj Neka, vyvíjal aktivity smerúce proti strategickým záujmom Slovenskej republiky a strategickým vládnym investíciám ako napríklad veterné parky, rozvoj priemyselnej infraštruktúry, čo je, to je aj baterkareň, a podobne. Toto konanie je o to závažnejšie, že v tom čase bol e, vo vedúcej funkcii strany ako tajomník a teda nad, e, navodzoval širokej verejnosti dojem, že toto je oficiálna politika strany Áno, je to oficiálna politika strany, lebo strana bojovala za ochranu vody, pody, lesa. Tak znamená, že on mi vytýka to, že ja som riešil tieto veci, petície a tak. A mne to už prípada ako v 50. rokoch procesy, monster procesy, tu proste vyrobil vlastní zracu, hej, a on sám nevie, kde je no, v, ka- v každom prípade teda on, aj keď hovoríte milne, označil za strategický záujem Slovenska budovať tieto veterné, veterné parky. Nie je že strategické nie je, ale... už dali. Do či, takto ich označil že to je strategické, čiže s týmto on súhlasí, že to je prospešné ano. pre Slovensko a vy ano. tým, že ste to kritizovali, tak ano. <laughs> máte problém. Takisto neutralitu Slovenska, že som kritizoval ostatné veci. E, dáme si ešte poslucháča. Dobrý večer. Dobrý večer. Ja by, ja by som mal pre do vašich hostov jednu otázku. Ohľadne tých veterných parkov. Potrebujeme mať investor súhlas uh, uh, zemného plánu, lebo to, to územný plán schválujú, obecné zastupiteľstvo. Že obecné zastupiteľstvo, keď nedá, nedá súhlas na zmenu územného plánu, tak tam ten veterný park, ten veterný park nebude. To je jedna z tých možností. Potom je tam, tá, potom je tam referendum, ohľadne tých občanov, či súhlasia, aby tam boli to, <clears throat> ten veterný park alebo nie. To je jednoduchá otázka. A po tretie potom, keď to tam vznikne, tak nastačí potom petície za odvolanie tam starostu ohľade, ohľade toho, že nezverejnil dopredu obsah zmluvy ohľade tých veterných parkov, čo im nasľuboval investor. A keď sa toto všetko otvorí, tak potom aj starosta skončí. Príde nový a potom to už bude riešiť už úplne inak. Takže ja by som chcel vedieť, či tam, <clears throat> či tam normálny musel, no, ten investor musí mať súhlas od tých o, poslancov. Ďakujem veľmi pekne. Zaujímavá otázka, majte sa pekne do počutia. Ako je to s tým územným plánom? Teda? Musí byť e, územný plán, musia poslanci schváliť dvojtretinovou väčšinou. Treba sa ešte pozerať aj na krajský územný plán. Napríklad Trnavsk, Trnavský kraj má napísané, že ak sa idú stavať, nes, takto, v bode A v úvodzovkách má napísané, že nesúhlasí s výstavbou týchto veterných parkov a tak ďalej. V bode B má však napísané, ale ak sa budú stavať, musia citlivo proste byť vsádzané do krajinotvorby. A ja sa pýtam, 250-metrové e, vrtule hm. sú citlivo vsadené do krajinotvorby? A čo sa týka referenda, ako sme už hovorili, ľudia nemajú záujem a referendum je väčšinou neplatné. Preto by malo zastupiteľstvo prijať uznesenie, že by mali akceptovať, aj keď referendum, to je taký teda návod trošku, ak môžem, že referendum, e, ak neprejde, tak by malo zastupiteľstvo akceptovať väčšinu, väčšinu obyvateľov e, proste ich, e, ich názor, väčšin, názor väčšiny obyvateľov, či sú za alebo proti. Uh-huh. Takže to by bolo také spravodlivé. A ešte jedna vec je tu, ktorú ľudia vôbec nevyužívajú, je to referendum na odvolanie starostu. Je to veľmi ľahký postup, takže... No to on hovoril o tej petícii na odvolanie starostu. Ale zase musí byť platné. A zase je tam Áno. problém, že mm. tým ľuďom sa nechce z toho domu ani výjsť, ani informovať sa a až sa niečo udeje, tak zrazu zistia, že je problém. Takže no, no hlavne, ale je či... to všetko v nás. Hej, ale čo už toho, Ďalšia že... vec, no. budúci rok sú komunálne voľby. Nech si ľudia dobre rozmyslia, komu dajú ten hlas lebo veľa politikov alebo kandidátov na starostu, na primátorov Eh, vie toľko nasľubovať, čo nikto nesplní. Vždy sa treba pýtať, keď niečo povie sluby, urobím tak, ako to urobíš, vysvetlí mi to. Lebo potom zase plakať nejakých 4-5 rokov, to už je neskoro. A pani Ondrušová, v úvode sme hovorili o tom, že tých 24 projektov už rozbehnutých, tých beží. Čo, vy s tým ano. niečo robíte? Vy <laughs> torpedujete to úspešne? No, my dávame pripomienky a od pracovníkov z ministerstva sme nazývaní, že teda hlavne ja som mala napríklad ten telefonát s pani, že som agresívna. Mm. Tak som sa pýtala prečo, lebo si dovolím dávať pripomienky. Ale ja hovorím, že ale vy tam sedíte pre mňa, lebo tá EIA mi má povedať, čo je škodlivé, čo není škodlivé a tak ďalej. Takže oni to berú, že ich obťažujeme tými mm-hmm. pripomienkami, pretože mm-hmm. oni, oni musia to zapracovať. Ale sú tam také zvláštnosti, sa tam tiež dejú. Takže musíme na všetko dávať pozor na termíny, e, proste na to, ako je to napísané, či je to v súlade so zákonom a tak ďalej. A, a to tak všetko ďalej. nejak vystíhate, alebo to ako to máte? Že Už je nás to... viacej, máme to viac menej uh, <laughs> porozdeľované a pomáhajú nám naozaj odborníci, ktorí v tejto problematike pracujú. Takže moja prvá 600-stranová EA, EA bola teda na dovolenke, E, že som to naozaj prelúskala tých 600 strán. Nevedela som z toho veľmi nič, ale mm. teraz už v podstate už viem hluk, vibrácia, kraj a už to proste viem. <laughs> Najhoršie ešte na tom je, že sme <laughs> prišli, už keď sa v tomto takto vrtame, že si predstavte, že uh, robia, kopírujú proste zo starých projektov, napríklad hlukovú štúdiu e, z Vrtule, ktorá bola v roku 2009 1,65 MW, urobia CTRL kopy a dajú mm. to kľudne do 6 až 7 MW že všetko je v poriadku. Že, a pritom by to aj, boli aj, úplne čísla. Aj ano, celá EIA rozpráva o tom, že, sú, že to všetko je úplne v, naj, v najlepšom poriadku. Isté. Hlavne, aby sa ľudia zapájali do takýchto vecí alebo do petícií a EIA tu nie je na to, aby chránila investora, ale ľudí. Ale toto je bežný spôsob, lebo e, naštartovala sa tu ochrana hluchania húrneho a argumentovali s výsledkami, že tu žije hluchaň horný ktoré robili nejakú štúdiu, zase odborníci nejakí, hmm. ale spred desiatich rokov. Hej? A keď sa ich pýtam, dobre, konkrétne táto parcela, o ktorej hovoríme, ukážte mi tú štúdiu, kedy ste ju robili, nevedia. A ak ste robili tú štúdiu, ukážte mi súhlas vlastníka, ktorý vám dovolil robiť na tej parcele tú štúdiu. Zase nemajú. Čiže takto sa to obchádza. takto sa hej? to robí, Takto áno. sa to, ako pani Ondrušová, CTRL, ctrl, hm, v spravíš a potom ľudí upokoješ, veď všetko máme A potom a v Amerike postup. to vynašli, už to majú v Amerike. Čiže to, to je taký, že, že je toto postup. Slovensko pre týchto investorov, že tu sa všetko dá takto obísť. A... No, áno, no, obísť, obkecať. obkecať. A keď sa pí, pídiš po podstate toho, tak si drzí, lebo si mhm. dovolil otrvať úradníka na ministerstve, ktorého prioritný zaujme, aby mal na čo svoju mm-mm, posadiť a aby o tú stoličku neprišiel. To je jeho priorita. A až potom by niečo riešil, ale niečo bude riešiť, len aby hm. nebol v očiach vrchnosti zlý, lebo by toho mohlo ohroziť. Hm. A vymyslí milión dôvodov, prečo to nemôže byť. No a toto je celý problém. Preto sme tu, preto na to ľudí upozorňujeme, že raz vás vyhodia dverami, tak idete tam druhý raz oknom a nedajte pokoj tým úradníkom, pokiaľ sa nedozviete, ale nech vám odpovedajú na otázky, lebo oni veľmi radi odpovedajú všeobecne, že keď si zoberete to rozhodnutie, môžete ho prilepiť pod akýkoľvek problém, lebo je napísané tak všeobecne, že ešte môžete aj betonové stĺpy s tým obhajovať a ja neviem, výstavbu košiara alebo čokoľvek. Hej? Mm. Je to tak všeobecne napísané, ale vy sa ich pýtate na konkrétnu vec. A oni vám na tú konkrétnu vec neodpovedia, fundovane, zaobalia to všelijakými frázami, do toho pripletú 2-3 zákony a si myslia, že keď ten človek vidí tam jeden zákon ocitujú, druhý zákon ocitujú, ale oni ocitujú zákon, paragraf A, ale paragraf B môže hovoriť o niečom inom. Mm. Ale to už tam nedajú. Hej? Mm. Lebo čakajú s tým, že proste vy sa s tým uspokojíte a ďalej sa nepídete potom. Tak, a toto je zlé. Nieč. Toto je mm. zlý prístup. Treba ísť vytrvalo, lebo jedno, čo dokáže poraziť úradníckého šimla, keď idete vytrvalo za svojím. A dovtedy, dokiaľ vám nedá fundovanú odpoveď, a ešte sa musí pod neho podpísať, lebo väčšinou to napíšu odbor taký a taký, referent a nič viac. Ani podpis, ani meno. Ale každé jedno rozhodnutie má predsa svojho autora. Lebo referent alebo odbor vydáva, ale konkrétny človek to píše. Takže každé jedno rozhodnutie, ktoré príde z toho úradu, musí byť podpísané tým konkrétnym referentom alebo vedúcim odboru, ktorý to robil alebo mm. za to zodpoveda. Uh... Čiže zhrnuté, počernuté, vrátim sa okľukov k tým 24 projektom, ktoré sú teraz rozbehnuté, už EA beží, už je to ako viac menej hotová vec. Že pani Ondrušová, vy nad tým bdiete aj s <laughs> vašou skupinou ľudí. Ano. A teda zhrnuté, počernuté, hovoríte toto, že my urobíme všetko preto, aby tých 24 projektov nikdy neuzrelo svetlo sveta v zmysle, že sa začne s výstavbou. Ale Uh, nie, my nie sme proti zelenej energii, ale nech sa vyberú také lokality, kde to nebude nikomu vadiť. Napríklad, prepačte, teraz poviem spalica, e, teda spalovňa Skalica, má byť pri českých hraniciach pre celý západ okraj. No je to logické? Prečo není niekde na opustenom družstve alebo niekde pri fabrike tá spalovňa? Lebo my ich potrebujeme, tie spalovne. Hej? Prečo je na, e, pri Baťovom kanáli, kde proste je turistika, prečo to niekto nedá do stredu už z toho dôvodu, aby všetci v tom západu kraji mali rovnaké dopravné náklady? Mm. Veď tu ide naozaj len o peniaze. Ale asi zrejme áno. Lebo táto republika naozaj, republike nezáleží na ľuďoch, ale na nejakých netopieroch a neviem čo, na čom ešte, ale ľudia sú úplne mimo. Oni tam napíšu, že to škodí takému a takému živočíchovi. A človek je čo? Hm. No nič, takže vlastne tých 24 projektov v tej podobe, v akej momentálne je, urobíte všetko preto, aby neprešlo. V tej podobe. Budeme robiť všetko preto, e, aby teda nie, že neprešlo, nepotrebujeme to tu, áno, aby neprešlo a aby proste po prípade, ak by teda malo prejsť, alebo tak naozaj, že republika by Hej. bola viazaná, tak nech sú tie eje. budeme, budeme dbať a trvať na tom, mm. aby to bolo tá EIA bola vypracovaná naozaj tak, ako má byť, aby ten človek mm. vedel, čo ho čaká, čo ho neminie. No, ideme končiť, ale sú tu ešte nevybavené maily, tak prečítam len tie, ktoré tu ostali a, a, a pomaly sa lúčime. Zdravím, e, dodatok z vrtule sa uvoľňujú doslova kilogramy s klolaminátu najviac, olej z generátoru v zime ano. sa proti námraze polievajú z vrtulníkov sieťkovinami litrov nejaké chémie v Českej republike bežne ve smlouvě likvidace větrníku jde za e, majitelem, kolik to bude stát za 20-30 let, 500 tisíc bude málo. Ešte toto napísal Martin, či toto potvrdzujete, to sú ďalšie vlastne negatíva, <laughs> tých, tých negatív je veľa. Dobrý večer, tu máte, dal poslucháč, veľmi dobré stránky, kde je problematika týchto elektrární popísaná, je tu uverejnený aj rozsudok Európskeho súdu o škodlivosti materiálu na tieto uh, vrtulové potvory, lobby výrobkov je veľká a majú kapitál, západ je vrtuľami presítený a teraz to tlačia na východ, napísal nám e, Pavel Dvorský z Českej republiky. E, zdravím vo spolok v relácii v prvej línii, hrozba menom veterné elektrárne. E, telegrafický názor je otázky na Slovensku. Všetci klamali klamu, budú klamať, všetci uplácali, uplácajú a budú nechávať sa uplácať. Pani Ondrušová, pán Stríš, e, viete, už asi 6 alebo 10 rokov pani magistra Petra Bertová Polovková so skupinou technických kolegov sa venuje elektrosmogu a zdraviu. Tam, tam nejaký link k tomu. Rozsudok z Holandska okresného súdu z 18. decembra 2020 má veľký význam, pretože súd rozhodol, že prenosový stožiar pre mobilnú komunikáciu, ako sú 4G a 5G, nemožno jednoducho umiestniť bez preskúmania námetok týkajúcich sa zdravotných rizik. Slovensko je testovacie laboratórium na rôzne technológie, vírusy a tak ďalej. V zahraničí nie je možné, aby telekomunikačný prevádzkovateľ dostal stavebné povolenie a postavili BTS, teda komunikačné antény na školách, materských škôlkach, bytových domoch, kostoloch, obecných úradoch, nemocniciach, Ved nás ľudí pražia žiarením ako potkany a všetci sa čudujú, že máme choroby, leukémie, cukrovky, rakoviny a tak ďalej. Na Slovensku za oplatky všade a ešte aj takže vyššie dotknutí vlastníci budov a občania po uplynutí dohodnutej doby už nedokážu za Boha demontovať tie antény. Na začiatku roka január až maj 2025 bolo pripomienkovanie stavebného zákona cez 170 až 1000 či koľko pripomienok, veď pani E, tá spomínaná poloková môže o tom hodiny, týždne v kuse hovoriť, alebo všetko nájdete vyššie na webovej stránke. Čiže tu poslucháč popisuje podobný problém, ale v, akože v inej, v inej oblasti. Tuto ma ešte napadlo v tejto súvislosti, pani Ondrušová, že čo ste vy to hovorili, to tak ako prebehlo len v rýchlosti, že dnes ľudia nemôžu dávať pripomienky na to, ako bežne občan. Nie, ja keď som nie, občan, nie. ja nemôžem dať pripomienku, nie. ja musím byť iba ako občianske združenie. Občianske združenie alebo tá obec, vyjadruje sa tá obec, ktorá dáva to stavebné povolenie, v ktorej katastri to je. To znamená, že aj keď sú niektoré obce dotknuté, tak čo sú okolo, tak ani ty nemôžu o tom rozhodovať. Robí to jedine tá obec. A robí sa to tak, že sa to dá čo najďalej v tej obci od obydlí, do, bližšie k tomu ďalšiemu katastru, ktorý, ne, ktorý vlastne, o ktorý o tom nerozhoduje. Takto sa to robí. Uh-huh. A to je nejaká novinka, či toto tak dlho... dlho to, toto, toto je teraz nové, myslím, že od mája, či od kedy Áno, to je. to zjednodušovanie. Najviac ma mrzí to, že pán minister povie, že dobre, teraz budú rozhodovať obce a tak ďalej. Ale O čom budú rozhodovať obce, keď 25 alebo 24 parkov už je rozbehnutých? A to je tá kapacita, čo akože v úvodzovkách máme naplniť. To znamená, že on na jednej strane povie ľuďom, dobre, nie, toto ešte som nič nepodpísal, ale na druhej strane dáva možnosť tým investorom, že dobre, urobte si v kľude, v pokoji ej, nebudete mať problém, spravím vám tu také, alebo urobíme také, vytvoríme také a také podmienky, aby to bolo čo v najkračom konaní. Lenže on tam o dva roky nemusí byť a tá EIA má platnosť 7 rokov. Mm-hmm. A to potom čo? Je na adresu ministra Tarabu, o ňom sa teraz bavíme. Áno. Pán Zacharovský, to je mail na teba. Som váš verný fanúšik, ale prepačte, chcem sa opýtať mimo témy. Je pravda, že na ministerstve ste zamestnali hasičku za 5000 eur v čistom? Ako je možné, že priateľka, teraz neviem, GTSU si dokáže, Sa, si dokáže za dva dní kúpiť kabelky za 5000 eur? Myslíte, že je to normálne? Ďakujem. Normálne to není, ale je to pravda. A to ale čo? Nezamestnal ju Paolo Zacharovský, ale niekto iný, nie? Na ministerstve. Aj? Áno, v Rabce aj... šepkajú, že je to pravda. Práve Áno, to, skutočne. Aj straníci sa pýtali, že kto sú vlastne tí ľudia, nikto ich nepoznal, v živote nevidel. Úplne cudzí ľudia. No, a to ešte poviem jednu perličku, že ešte sa boli pýtať, či tej pani hasičke môžu vybaviť služobný pomer. Pretože ona slúžila v služobnom pomere a chceli ešte, aby slúžila v služobnom pomere na tom ministerstve. Takže áno, toto sa tam deje, potvrdzujem, je to pravda. No a ešte kritika na záver, tuto na vás, pán Stríš, ale teda Ondrej píše... Ondrej Vereš, pozdravujeme. To, to nevieme, nie, nie, nie. nie. Vieme. A neviem, ale iné prezvisko je napísané, ale uh, že kto vás pozná, vie, že nehovoríte pravdu, žiadnu petíciu ste nevypracovali, ale pani Burdiová. Nie. Vypracovali sme to spolu všetci. Čiže Potvrdzujem. To, tak, čiže to nie je pravda, čo poslucháte. No, takže... Však stačí sa pozrieť do tej petície, kto je tam napísaný. No. Ja vždy hovorím, keď niečo tvrdíte, musíte si za tým stať, a keď neveríte, je tu 211, pýtajte sa. Ja teda verím, že nie som v tejto chvíli jediný človek tu, ale asi aj podobne mnohí ďalší poslucháči sa dnes večer dozvedeli veci, o ktorých ani netušili. Lebo naozaj ja veternými elektrárňami ani len som netušil, a vedel som teda, že má tu svoje pre a proti, to nebudem za, zapierať, že vedel som, že, to, že sa začínajú nejakí environmentalisti búriť, to som tiež zachytil, ale že teda až toho toľko to je a až takéto veci, to som teda naozaj netušil. Verím, že v tomto smere sa mohli do veľkej miery otvoriť oči aj našim poslucháčom, ktorí toto počúvali. Čiže a bolo by dobre čo na záver povedať, že aby to neostalo len v tom, že ste si to vypočuli a ste šokovaní a to je tak všetko, ale že treba niečo v tomto smere akoby, čo, pridať ruku k dielu, ak sa dá, pani ja by som alebo čo? poprosiť tých ľudí, uh, nech sa nestávajú k týmto veciam tak ľahko vážne a nech sa netvária, že ich to dneska nezajíma, lebo dneska ich to nemusí zajímať, není to mm. pri ich dome, o týždeň, dva to môžu mať oni. A potom aj oni budú žiadať o pomoc, e, podpísať petíciu a to a tak, jak oni sa správali, tak ostatní ľudia sa postavia. No ale oni už vlastne teraz vedia, kde to bude, lebo však tých 24 projektov to už, už to vie sa presne, že kde oni majú byť, nie? To, že, to, nie... to. A... Celé je to o tom, že ak to nepostavíte tomu človeku v záhrade, tak mu to nevadí. Slovensko má 5,5 miliónov obyvateľov. Vtedy sme za týždeň nazberali 13,5 tisíc. Jako, je to krásne, ale je to veľmi smiešne alebo ubohé. 13,5 tisíc, 5,5 miliónov. Keby to bolo 50 tisíc, 100 tisíc, tak poviem dobre, ale 13,5 tisíc, hm? len tým ľuďom to vadí, iným to nevadí. Čo sa tu deje? Takže preto vrajím, nech nie sú ľahkovážni, nech nekývnú rukou, ale mne sa to netýka. Dneska ne, možno zajtra, o týždeň, možno o mesiac. Áno, lebo tá vrtela bude stať tu ale jej dosah bude ešte 50 km ďalej, tam, kde si tí ľudia myslia, no, koľko ste urobili ten, ten, tie, tie vibrácie, že koľko to zachyt, zachytáva? Do 15 km, 15 podľa km. posudkov. Ešte keď môžem k tej petícii, aby som to uviedla na pravú mieru. Takže my sme tu s pánom Strížom riešili, ale petíciu sme vypracovali ja, Burdiová a e, Máčovský s tým, že potom sa dala po ľuďoch a sa to roz, proste rozbehlo. A tak, jak pán Striš povedal, je to smutné, ale e, že tak málo, v podstate bolo to pre nás pozbudzujúce, lebo za taký krátky čas sme mali toľko podpisov, ale tá petícia není ukončená, takže ľudia ešte stále môžu podpisovať. Už sme dali aj harky e, proste von, že fyzicky, takže môžu podpisovať. Máme to na Národnej rade teraz, ale tým, že sa neschádza výbor polnohospodársky, takže zrejme asi sa s tým ani nikto zaoberať nebude. Takže není, není tu o tom, že kto to vypracoval tú petíciu. Mm. Ide o to, že kto tie informácie tým ľuďom posúvať ďalej, aby boli tí ľudia oboznámení, pretože ani investor a niekedy ani vedenie obce im to schválne nedá. No, tak investor, no sa nečudujme, ale že to nerobí vedenie obce, to je, to je Stáva väčší problém. To. to je väčší problém, no. Dobre, no ďakujem vám veľmi pekne, sme si to trošku natiahli, túto reláciu, ale nevadí, však dôležité informácie zazneli, tak vám všetkým teda veľmi pekne ďakujem, že ste dnes prišli do tejto našej relácie a teda teda, no ešte ste chceli niečo? Ešte som chcela povedať, že je to také moje heslo, že je mi jedno, e, kto je na akú stranu orientovaný, kto koho volil. Ale musíme si všetci uvedomiť, že všetci tu budeme žiť. Takže mali by sme sa o to zaujímať. A naozaj je jedno, kto je v akej strane a kde je ako orientovaný, lebo sme tu na Slovensku. Tak tento hlas a tieto myšlienky patrili Kataríne Ondrušovej z občianskeho združenia Pokojný vietor. Ďakujem. Pokojný vietor tu dnes <laughs> rozprúdila. Majte sa pekne do počutia. Do počutia. A, a pre nás aj samozrejme dovidenia. Spolu s ňou tu sedel aj pán Dušan Stríž, toho času Ďakujem, teda bývalý tajomník strany Áno. Národná koalícia a to oz som medzičasom zabudol. Vy Slovenská ste... únia Slavica. Slavica, lebo Slavica je jedna vnitra, ale vy no. ste, to je iná Slavica. To je len Slavica. To je len Slavica, vy ste... Slovenská únia Slavica. Slovenská únia Slavica. Tak aj vy sa majte pekne do počutia. No a Palo Zacharovský <laughs> už bývali aj, aj jedno, aj druhé, aj ten Urbáre bývalý, aj prvý podpredseda strany Národná koalícia bývalý, ale teda ja verím, že aj budúci host ďalšej našej relácie. To určite. No, tak sa maj pekne aj ty do počutia. A ja ďakujem. Bude ako všetkým poslucháčom príjemný večer a ďakujem za pozornosť, ktorú ste nám do dneska venovali. A bude o čom rozprávať určite. No, Nie je to no, posledná relácia. Takéto a podobné témy určite treba otvárať, lebo naozaj toto ľuďom otvára oči a už ako s tým, ako s tým naložia, to už neovplyvníme, ale teda verme, že minimálne sme pomohli v tom, že teda dozvedeli sa nejaké nové informácie. Takže majte sa pekne do počutia, lúčime sa s vami. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.